ras amb Jessica Crespo. Són les 10 del matí del 15 de desembre. Molt bon dia. Salutacions des d'Alacant. Així comença el ras. programa que avui fem des de la sala Miguel Hernández de la seva universitària Ciutat d'Alacant. Estem a un lloc privilegiat, molt a prop de la mar, molt a prop del port d'Alacant no és eh, per res, no és perquè els nostres eh, oients volem fer-los vindre l'Ibera, però estem a un lloc que quan observes detingudament justifica que aquesta ciutat tinga tantíssims visitants i tants turistes. Avui al RAS, així dels estudis de Burjassot, volem acostar-los la ràdio de totes i tots al carrer i volem veure cara a cara als nostres oients. Oients com els que tenim així amb nosaltres, donant-los la seva escalforeta. Hem preparat molts temes per a este divendres, per a la primera primera eixida del magazín de punt. Els acompanyarem fins a la una del migdia i arrencarem parlant d'un tema seriós. Arrencarem parlant d'assetjament escolar, perquè just des d'avui i fins a diumenge a Canta Cui les jornades estatals d'educació, unes jornades dedicades enguany a l'assetjament escolar per orientació sexual i identitat i expressió de, de gènere. Coneixerem el que s'està fent i quines iniciatives per acabar amb això, però, com dèiem, ens acompanyarem fins la una del migdia, així que hem preparat molts més assumptes per contar-los. Se'l sap, repassem l'escaleta. Ernest Parra, molt bon dia. Bon dia, Jessica. El RAS és un magazín amb voluntat de connexió permanent amb els seus oients. Per això ens definim de rodamons i viatgers, però a més el programa també farà connexions en directe al llarg de les seues 3 hores de directe. Avui a Alacant la periodista Susa Calafat ens sorprendrà des de llocs emblemàtics de la ciutat. Parlarem de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea amb el seu portaveu, Luis Berenguer. És la major agència de creació d'ocupació amb 2.300 llocs de treball a l'any i abasta un mercat de 500 milions d'habitants dels 28 països de la Unió Europea. I en directe sonarà el rigui dels Pelicana, el grup de Castalla va néixer de les inquietuds d'uns joves apassionats per la música, ha anat incorporant nous membres i girant la seva música en directe per pràcticament, podem dir, eh, tota Espanya. <laughs> Això serà la primera hora, la segona hora, Ernest, que hem preparat. Entrevistarem el compositor Luis Ibarz, nominat tres vegades de forma consecutiva als Goya a la millor cançó. Un músic amb una ampla trajectòria que ha composat les bandes sonores d'11 pel·lícules, sèries de televisió, documentals i, a més, ha sonoritzat en nombrosos museus. I també entrevistarem els nominats a la Cantins als Goya d'enguany, Adán Aliaga per The Fourth Kingdom i Arlie Jones i Sami Nashet per Colors i ens aproparem a una ràdio molt original que estan fent des de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant. Coneixerem dades de l'Observatori de Majors i Mitjans de Comunicació sobre el tractament mediàtic que rep la nostra gent gran en Pere Miquel Campos. Tenim tot un professor així de qui aprendre. I la tercera hora? La cuina d'Alacant avui serà protagonista en els nostres micròfons. Parlarem amb Maria José San Román, cuinera del guardonat restaurant Monastrell. La secció Mel de Romer sobre cuina local donarà pas a camins per recórrer on farem propostes per a jugar-se les esportives i eixir a fer senderisme este cap de setmana. I moltes coses més. No perdeu la nostra sintonia durant les tres pròximes hores. No perdeu i sobretot volem escoltar el que pensen els nostres oients, volem saber què pensen dels temes que els hem plantejat, així que volem escoltar, volem saber què, què diuen i tenen moltes vies diferents per a fer-ho. Els oients, a més de poder veure la ràdio en directe avui així a Alacant, ens poden escoltar a través de la TDT, els dials d'FM i la web www.media.es. A més, poden participar i opinar sobre el programa a través dels comptes de Twitter i Instagram, arroba a punt guionet baix media, i del nostre mur de Facebook, facebook.com barra a punt media. Avui vos demanem el parer sobre el dret i el deure d'educar en diversitat. Podeu enviar els vostres missatges amb l'etiqueta coixinet al ras diversitat. També hem preparat un programa molt cinèfil, com vos contàvem. Per això ens agradaria que ens comentàreu quina música de cine vos va marcar en la vostra vida, en les vostres pel·lícules que heu vist. Anireu a veure la nova estrena de la nissaga de Star Wars i què vos sembla el cine espanyol? Quines pel·lícules i directors destacaríeu? Tot això amb el Coixinet al RAS Cine. I estrenem secció a les portes del cap de setmana amb Coixinet al RAS Camins. Vos demanem propostes de senderisme per a pujar a les nostres muntanyes i cims. A més, ja sabeu, podeu deixar missatges de veu al WhatsApp del programa al 627 04 89 17 amb nom i cognom des d'on crideu. Repetim, 627 04 89 17. Teniu totes les línies obertes. Hi ha moltes vies per comunicar-nos eh, amb els nostres oients. Esperem que les utilitzen. Xelo Rivera està en la producció, José Navas en la tècnica, mig equip del RAS està a Alacant, d'altre mig a Burxassó preparant ja els programes de la pròxima setmana. Així comença el RAS. Anem. Hola, som a punt. Ens escoltem? Maricón, Mujarra, Nenaza, risas a tus espaldas, señalarte con el dedo, elegirte el último para los equipos del recreo, los cuchicheos cuando te tocan en clase. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al Jenny. Escoltàvem la de Miguel Naix, es tracta d'un àudio que hem extret de, de YouTube, que poden trobar a la pàgina web stopacosoescolarlgtb.com, una web única en Espanya, dedicada en exclusiva a lluitar contra l'assetjament escolar per orientació sexual i per identitat i expressió de, de gènere. Un projecte que es presenta avui mateix en uns minuts, a les 11, així també a la Cant i per això nosaltres no hem volgut desaprofitar l'ocasió d'abordar un assumpte tan, tan tan complicat amb els precursors de la, de la iniciativa. Ens acompanya així a la taula Toño Abad, que és secretari general de Diversitat, l'Associació LGTB d'Alacant. Molt bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. Està també amb nosaltres Uge Sangil, que és vocal d'Educació de la Federació Espanyola LGTB. Molt bon dia. Hola, buenos días i també ens acompanyen Blanca Torregrossa, inspectora de la Unitat d'Atenció i Intervenció de la Conselleria d'Educació i Meli Fernández, que és psicopedagoga també d'esta unitat, responsables de, de la diversitat a les aules. Bon dia. Molt bon dia, Com moltes va? gràcies. Pues molt bé, encantada d'estar així. Sí. Anem abordant un tema difícil, deia jo, molt, molt complicat. Toño, presenteu esta iniciativa en uns minuts junt a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i, i Bisexuals. Va ser l'única pàgina web a a, España que se dedique en exclusiva a lluitar contra este tipo de asechamiento escolar. Efectivamente, tenemos un vacío en materia de lucha contra el acoso escolar LGTB fóbico, es decir, el acoso escolar que sufren las personas eh, por ser lesbianas, gays, bisexuales o personas trans. Y este vacío lo viene a cubrir la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales con una página web específica, con recursos, con una perspectiva y un enfoque integrado para la lucha contra el acoso, que es muy interesante y que sirve para todos los docentes, para todas las personas que sientan que han sido acosadas y también para recuperar al agresor, que también eh, es un debate interesante que debemos de tener. Es decir, eh, la mayoría de sistemas eh, son sistemas punitivos que persiguen la agresión, pero además de castigar, hay que recuperar, son personas que están en formación, y esto es muy importante. ¿Es cierto que estas personas, como es diu, com hem llegit, el primer lloc on en esa exclusión es al centro escolar? Efectivamente, las personas que sufren acoso escolar LGTB fóbico perciben el centro escolar como el primer lugar de exclusión. Esto quiere decir que eh, no se sienten seguras y seguros en el centro escolar y que eh, la comunidad educativa tenemos que hacer un esfuerzo porque esto, esto, esto no ocurra. Porque eh, el centro escolar, para que la eh, educación tenga éxito, para buscar la excelencia, tiene que ser un, seguro, un lugar seguro, libre de odio. No sé si la página web está adresada a estudiantes, a los docentes a las familias exactamente, Uge? Eh, buena, buenos, eh, sí, la página web es una web única en España, además, específica solo para el colectivo LGTBI, y está dirigida a las personas acosadas, a las familias, a los docentes y también al acosador. Yo hago bullying y se te dan herramientas Mm, pero una miqueta eh, difícil, no?, que el acosador admeta que es eh, bueno, mm. el que es acechador en definitiva, y que busque en eh, matéis, les, les ferramentes tal de, de digamos, entre cometes. Sí, pero ahí está la labor de los docentes y de las docentes para que eh, indiquen, vean las herramientas que existen y también le favorezcan al alumnado acosador entrar a, ver la página y que investigue, ¿no? Y que vean los motivos por los que acosa y demás. Blanca, suposo que una ferramenta eh, com aquesta vos és d'utilitat. A nosaltres molt. Nosaltres també tenim ferramentes per a la detecció i tenim protocols d'intervenció en totes les, les escoles. Però tenim un registre, que és un registre d'incidències, que posa en comunicació a, a, la, a la direcció del centre comunicant els problemes que tenen. Un problema és que per supost, eh, són d'assetjament de, per, per, la, per LGTB, no? mm. per motius d'identitat de gènere, i altres problemes com, com l'assetjament, el ciberassetjament, les noves tecnologi tecnologies, el maltratament eh, infantil i bueno, pues, eh, les baralles le, que, que fan en les escoles i entre, entre pares sí que tenim eh, molts de recursos i molta implicación de, las escuelas y de, de personas que mm. están en estos eh, problemes. Repassant les dades de, de, de, problemes que esteu comentant i explicant, la veritat és que són dades molt colpidores, no? Eh, jo llegia en, en la documentació, preparant-nos este tema, que quasi la meitat, és dir, un 40% dels assetjats tenen idees de suïcidi i un 10% ho ha arribat a intentar una o dos vegades, és dir, són xifres que hem de eh, traslladar a la societat perquè eh, a lo millor la gent es pensa que són tonteries i no, parlem de, no de són coses de molt importants. Eh, por ejemplo, y cogiendo también palabras de, Toño, intentamos, por ejemplo, que sea la percepción que decía Toño de ser eh, el centro, el primer lugar de exclusión, transformarlo a que sea el primer lugar de detección, de protección de nuestro alumnado y sobre todo de acompañamiento en este tipo de, de, situaciones de nuestros alumnos. Y deciros que sí, efectivamente, como comentaba el compañero, recientemente, incluso ayer mismo, tenemos el último caso de, también de, fatal eh, desenlace de una de las situaciones. Entonces nosotros tenemos eh, situaciones de todo tipo y lo que pretendemos es hacer un acompañamiento de las familias y del alumnado y sobre todo de detección de este tipo de situaciones y que sientan el centro educativo como que seguimos esa situación acompañando y respondiendo a las necesidades que nos presentan el alumnado. Eh, como a pares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué falla? quan un alumne aplega a este desenllaç, no? per a no, que no s'hagi detectat abans el problema, que no s'hagi actuat a, hora i que acabe... Eh, pues falla precisamente lo primero, lo que es la detección, o sea, la formación nuestra, el profesorado y sobre todo también de las familias, que son los primeros que las tienen, en acompañar, en detectar qué es lo que está pasando. Los alumnos y las alumnas, en primer lugar, nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, que los niños y las niñas en educación infantil, incluso desde el nacimiento, sienten que tienen una identidad de género diferente a la que se le asignan de hacer, lo llevan con tranquilidad, lo van expresando poco a poco, a poco, se va detectando desde las familias y desde el centro y se hace un acompañamiento. No hay ningún problema, pero hay niños y niñas que ni siquiera a lo mejor desde la familia ya han encontrado ese proceso de detección, no saben qué les pasa y la expresión que tienen de sus situaciones a través de la conducta, a través de dificultades de aprendizaje, otro tipo de situaciones que pueden desembocar en una situación de este tipo. Nuestra labor es mirar, saber qué es lo que está pasando, qué nos está diciendo ese niño, esa niña, qué nos quieren decir esa familia y acompañar desde la legislación que ya la tenemos, desde los documentos de centro, desde los proyectos educativos, plan de acción tutorial y sobre todo el plan de convivencia, intentando proteger, intentando prevenir el acoso homofóbico, transfóbico y demás. Bueno, las echan, que ya es el caso extremo. Eh. Cuando decimos que falla, yo digo siempre, falla todo, porque la escuela reproduce lo que ocurre en la sociedad y al final lo que está es transmitiendo esos valores a la escuela, a la sociedad. Fallamos como sociedad. Cuando se produce un caso de acoso y además el acoso LGTB fóbico que ocurre muchas veces en invisibilidad, es decir, la víctima no se hace visible porque no tiene referentes, ocurre que falla todo. ¿Les víctimas guamaguen? Eh, ¿Es un comportamiento habitual el fet que les víctimes amaguen, que son assetjades y i, porten en silenci, diguem, sense, sense comunicar o les seues familias a sus pares? Es habitual. Eh, mira, es habitual además. En el caso de las personas LGTB, y en esta jornada vamos a tener dos protocolos de acoso específicos a personas LGTB que solo existen en Cataluña y Cantabria. E, está la invisibilidad también en la familia a mí me acosan porque soy lesbiana y mi, ma y mi familia es homo homófoba. ¿Cómo conjugamos esto? Patricia es un doble. ¿Cómo llego a casa y digo, me están pegando porque me gustan las chicas? No lo puedo decir. Entonces, la invisibilidad es mayor para las personas LGBTI mm. y necesitan también de una prevención y una detección distinta. Y a la hora de comunicar, también hay que hacerlo de otra manera porque tenemos que tener en consideración a la familia y qué estilo de familia son. Yeah. Potser dona la impresión que eh, hemos avanzado mucho en los últimos años, pero queda mucho de camino. per davant recorrer sobre todo per educar en esa diversidad? Cuando hablamos de derechos humanos y, cuando hablamos de personas LGTBI estamos hablando de derechos humanos. Queda mucho. Hemos avanzado, sí, pero queda mucho. Queda mucho por hacer y todos los días recibimos a jóvenes que nos llaman al teléfono de información de, de la FGTB diciendo, ¿cómo se lo digo a mi madre? Llorando, angustiado, ¿no? Y, te ves impotente, ¿no? Porque las reacciones son diversas. Yo tengo jóvenes trans o jóvenes LGB que todavía echan de sus casas y se encuentran en la calle a día de sin recurso recursos. Eh, en 2017, ya familias que, que tiren de esa casa a personas para la seva identidad sexual. Desde los centros a veces tenemos ese acto de presentación y de comunicación de las familias con los niños y las niñas que quieren expresar y que quieren situar estas necesidades a sus padres. Y entonces nosotros tenemos que hacer, y lo hacemos con mucho gusto, y creemos que tenemos una labor fundamental ahí, en hacer esa, esa parte de comunicación y ofrecer ese espacio para que se comuniquen los padres con los eh, niños y las niñas, intentando comunicar esta situación y haciendo nosotros un poco de interlocutores entre los padres y madres y los niños y las niñas con este tipo de situación. Estén parlant ya de, de, de mm, o ya de adolescentes no? que ya asumisen la segua identidad sexual Y que se troben en el problema de, de, comunicar des de quan es pot eh, educar en igualtat? Des d'infantil estàvem fent referència com el més important. I l'educació també eh, no ha de ser només a l'escola, això és una obvietat, no? Però eh, com se debería...? de famílies i, i professorado juntos seria lo ideal. y trabajar desde educación infantil con nuestra transición de etapas hasta secundaria obligatoria, porque no podemos ir más allá, porque no tenemos más, más espectro, pero trabajar con las familias es lo fundamental. Socialización preventiva, nuevas masculinidades, cualquier tipo de estos temas son los que tenemos que trabajar en plan de acción tutorial, la diversidad la diversidad y la orientación sexual, la identidad, la expresión de género, trabajadas desde educación infantil. Se nota muchísimo cuando los centros están trabajando desde educación infantil hasta el lenguaje, cómo se refieren dentro de las aulas. Los niños adquieren un lenguaje que es, el lenguaje es totalmente preventivo, este tipo de situaciones. Y Toño Ouge, esos eh, aquests dos protocols nous, nos podeu contar quines novetats estan aportant? És dir, on, eh, que también podría ser traslladable a la comunitat valenciana y que están aportando esos protocolos como novedad para poder eh, pues, avanzar. Claro que sería ideal que todas las comunidades autónomas, las consejerías de educación, acogieran estos protocolos. Las novedades es la consideración de la persona LGTB como algo real, como que sufren una doble discriminación y donde hay factores que no se pueden igualar a una persona cisexual y heterosexual que, no tienen inconveniente en el entorno, en la familia, sobre todo el punto de la familia es importantísimo. Y aquí en la Comunidad Valenciana hay que poner en valor el protocolo que se aprobó el 15 de diciembre de 2016, que es un protocolo de acompañamiento a menores trans en el ámbito educativo, en los entornos educativos, y que precisamente lo que persigue es que estos menores se sientan integrados, que no se les rechace ni se les excluya, que se reconozca y se les permita su autodeterminación de la identidad de género, lo que es fundamental. Hablamos de menores de edades eh, infantil, cuatro añitos, pequeñísimos y que, y que se llegue a acuerdos con la familia para que se respete esta identidad con la familia y con el centro. Es Estem parlant de coses molt bàsiques, no? com que estos xiquets o, o xiquetes puguen entrar al vestuari o als uh, eh, banys que, que, que desitgen, no? que, que senten identificats. De, de quins exemples concrets parlem? Pues, eh, hablamos de, ejemplos, como decía Toño, de alumnos de tres años que manifiestan que se sienten, tienen un, sexo, sentido en donde ellos eh, quieren utilizar una vestimenta, unos aseos, que se le identifique con el nombre con el que quieren, que, con el que eligen, y en todo eso estamos con el protocolo de acompañamiento, pero desde tres años. Eh, llevamos 22 casos desde el año 2014-15, hemos ayudado a la transición eh, hay desde infantil hasta mayores de secundaria y bachillerato. Y en todo, en todo ello pedimos, hacemos eh, la petición de lo que cada alumno quiere que se le trate y como que tenga un nombre identificado hasta que se le reconozca en el registro en, el momento en que se le conozca, pero que tenga un nombre en el centro con el cual se identifique. Y en ese sentido, pues nosotros eh, valoramos muchísimo. Eh, vamos, yo quiero poner en positivo. Esta semana, por ejemplo, la Semana de los Derechos Humanos que nuestro gobierno, la Consejería de Justicia, lo ha puesto como, semana, hoy termina. Entonces, hay actuaciones desde el gobierno que, están a favor. Que vamos lentos, vamos lentos, pero que vamos andando. Y que además vamos acercándonos a los problemas y vamos formando, haciendo empatía por parte de los profesionales y responsabilidad en la actuación, eh, haciendo apoyo y visibilización, porque esos niños, esos niños y esas niñas, esos menores, eh, pueden sentir y, ser y, hay que respetarlos políticas de igualdad inclusivas están. ¿Qué tenemos que hacer? Formarnos. ¿Qué tenemos que hacer a nuestros docentes, como hoy en el Congreso? Formarlos. Y, por supuesto, colaborar y sensibilizar, porque así es de la única forma que podemos conseguir esos avances que en tres años y medio estamos, yo creo que nuestra, nuestra comunidad valenciana está eh, actuando muy bien. Estén pues parlant de, de Isecas concret de la transexualidad, pero claro, estem eh, yo creo que engloban moltes casuísticas diferentes no? Eh, en la etiqueta LGTB, suposo que claro, cada, cada persona <laughs> incluso requerís una, una actuació no? Y unes mesures. Eh, el protocolo que comentaba eh, Toño y que un poco ha resumido Blanca en todas las medidas contempla medidas organizativas, contempla medidas educativas, contempla medidas de prevención del acoso transfóbico, homofóbico y contempla también medidas de sensibilización y e formación. Nuestra idea es que sean de toda la comunidad educativa y evidentemente cuanto más avanzamos, más vemos que tenemos que avanzar por esa diversidad que comentabas, porque cada caso es diferente, porque cada familia es diferente y se abre un espectro muy, muy amplio. de casuísticas y estamos aprendiendo, nosotras aprendemos con cada uno de los casos que se nos presentan. Y estamos en ese proceso. Pasito que damos, paso que abre 12 casos más i 12 passos més. Esteu parlant molt al llarg d'esta conversa, molt interessant, d'eixa eh, importància no?, de l'educació en la diversitat. Ens agradaria que, jo crec que seria molt interessant si poguereu contar algun cas d'èxit, algun centre escolar valencià, algun institut que tinga un programa que siga tot un èxit i que puguem mostrar com a exemple? Mira, es va a plantear al final de eh, final del 2014-15 se planteó que mm, una, alumna sentía, un alumno que sentía ser alumna, que quería que se le mm, considerara como un cambio de sexo y, bueno pues tuvimos una eh, era el momento de la transición de sexto de primaria a un instituto era final de curso la nena pasaba y tuvimos una unas mm, las actuaciones, fue el primer caso. Tuvimos que hacer un protocolo, ha colaborado la inspección de los dos centros, el de primaria y el de secundaria, con un gran éxito, nos llevó tiempo y al final eh, conseguimos formación con las asociaciones Crisalis, con Daniela, que intervinieron, que nos ayudaron, eh, asociaciones muy potentes, incluso hasta la Fiscalía, la Fiscalía de Menores, que colaboramos nosotros muchísimo con el fiscal de menores reconoció el papel que estábamos haciendo, elevamos el, protocolo a nuestros superiores. Mm, en ese momento eh, no nos dijeron nada, pero mm, nosotros seguimos con las actuaciones como inspectores de educación y hicieron la formación en el centro. Cuatro años lleva esa, esa chavala y bueno, mm, los padres agradecidos, ella también, pero como este caso que fue el primero, que fue el primero, que no había protocolos, que no teníamos nada, que es lo que decía Meli, aprendemos de las situaciones que se nos plantean. Y luego, pues, el contacto con asociaciones y con eh, instituciones. Y observamos cómo la disminución de las conductas que a lo mejor en una primera situación, antes de cuando está detectándose, cuando está expresándose esta situación, una serie de conductas de la alumna que luego disminuyeron absolutamente. Quiero decir, cómo esa tranquilidad de decir estoy donde tengo que estar, me siento donde necesito estar y todos me reconocen lo que yo soy, cómo disminuye esa situación problemática que antes suponía el no poder expresarse, el no poder dar respuestas a necesidades que tenía esa niña. Caldría posar en valor y, contarme ejemplos de estos d'estos, no? Y tal vegada ayudaría a uns altres alumnes que estiguen en la mateixa situació porque siempre parlem Lamentablemente no? del caso contrario, no? del, que acaba malamente. De hecho, nosotras, eh, situación que resolvemos positivamente o que vemos, es algo que traspasamos a otro centro y de hecho está habiendo una red de intercambio de experiencias entre los centros mismos porque la experiencia te hace decir, vale, me pongo y ponte en contacto con este instituto y ponte en contacto con este centro que han llevado un proceso muy parecido y te pueden hablar en ese lenguaje de su propio proceso, de su recorrido, de lo que han hecho, de con qué dificultades han encontrado y vamos progresando. No sé si hi ha diversitat, per exemple, també acudís en famílies quan estan desorientades, quan no saben una miqueta que existissin aquests protocols, quan no saben a qui acudir. No, no sé a si nosaltres, vos... acude todo el mundo prácticamente, profesorado, familias, alumnado, gente que siente que ha sufrido una agresión, un delito de odio, un acoso homofóbico en este caso, LGTB fóbico, ¿no? Tenemos mogollón de experiencias de éxito, podríamos estar todo el día hablando de experiencias de éxito y sobre todo a nivel de centros educativos lo que tenemos es una red de centros que ahora mismo están empezando a trabajar la diversidad, la igualdad en la diversidad y que de manera eh, transversal y además durante una serie de años van a trabajar esto para declarar los centros escuelas libres de odio. Entonces, bueno, en fin, experiencias todas las que queráis. Podemos hablar en positivo de un montón de experiencias que están resultando, ¿no? Y sobre todo cómo compartimos esas experiencias, cómo nos formamos, que es de lo que se trata hoy eh, precisamente de, en el Congreso de, de Educación, en las jornadas de educación que celebramos, es cómo compartimos esas experiencias para formarnos y para poner las experiencias de éxito en marcha en otros territorios donde pues no tienen este conocimiento o no las han practicado antes y bueno, van, van empezar a, a, a trabajar esta, esta línia, no? Si voleu, seria també molt interessant si podeu contar un poc el programa d'aquestes jornades, eh, qui porteu, quins experts porteu, quins són totes les temàtiques que aneu a tractar. Pues mira, estas jornadas eh, son 18 eh, horas de formación <laughs> prácticamente ininterrumpida de viernes a domingo, eh, con un, bueno, se han inscrito un 130, un número elevadísimo de docentes de, toda la comunidad valenciana. el CEFIRE, los CEFIRES, el CEFIRE de Inclusiva nos va a certificar las horas a este profesorado porque reconocen que esta formación es esencial para el profesorado y además vienen ponentes de toda España, ¿no? se van a trabajar desde distintos enfoques y metodología se va a trabajar desde la ponencia clásica en una mesa eh, de expertos hasta un taller, eh, por ejemplo, formativo donde una experiencia en un centro educativo ha funcionado y la queremos traer. Incluso aquí a la CANT tenemos un grupo de personas que están trabajando materiales específicos para trabajar la diversidad, que es eh, un grupo de, expertas en pedagogía y ah, van a, enseñarnos, van a hacer una muestra de este trabajo. Es una baraja, fíjate qué cosa tan sencilla, una baraja de cartas. ¿Os acordáis? de los juegos de familias diversas? Estos juegos de familias donde había familias de distintos orígenes jugábamos de distintos países, familia esquimal, familia eh, africana, bueno, era un poco, la cosa era un poco racializada, ¿no? Bueno, pues lo han trasladado a la diversidad familiar. Entonces los niños y niñas en los centros educativos con esta baraja de familias diversas van a componer sus propias familias y otros modelos familiares. Esto que es tan sencillo, solamente esto reconoce nuestras familias, las familias eh, diversas, las familias homoparentales y también reconoce la diversidad familiar de los niños y su propia diversidad. una acción tan sencilla que vamos a compartir en esta jornada. Clar, perquè estem a, eh, finalitzant aquesta entrevista en un missatge una miqueta més positiu, no? Hem començat, evidentment, parlant d'una realitat que existís, eh, però volem acabar d'una manera més positiva. Evidentment, estos xiquets i xiquetes que ara s'incorporen al sistema escolar ja venen de famílies que no són les famílies que hi havia fa 30 anys. Això és una obvietat, no? Estaran més familiaritzats, es pot pensar eh, a priori, amb amb la diversitat que existeix a la societat. Efectivamente. Hemos conquistado eh, en el año 2005 con la ley de matrimonio igualitario, hemos conquistado el poder eh, expresar nuestro amor y crear nuestras familias. ¿no? Y ahora tiene esto una consecuencia. En los centros acuden muchos papás y mamás eh, de familias homoparentales o monoparentales. Y estas familias diversas tienen que ver un reflejo, están invisibilizadas. Esto yo hablo en positivo, pero es verdad que están invisibilizadas y cuesta mucho visibilizarlas. Los textos no hablan de familias diversas los centros no se trabaja la diversidad familiar, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Y acciones como la de Tutti, la baraja de familias diversas, pues es pues muy chula para, para trabajar esta, este, esta línea un estirón de orellas, ¿no? ¿Os afectará, Toño? <laughs> El tema de los materiales es algo que nosotros tenemos que seleccionar, pero que no elaboramos. Lo que sí que elaboramos son nuestros propios materiales dentro de los centros y muchas veces sí que lo hacemos así, ¿vale? Sí que nos nutrimos de las mismas experiencias para hacer nuestros propios materiales, dosieres que hacemos, pero realmente las editoriales no somos nosotros. Pero bueno, poco a poco van cambiando ¿eh? y vamos eligiendo. Clar que sí, clar que sí. Toño Abad, secretari de Diversitat, Uge San Gil, vocal d'Educació de la Federació Espanyola LGTB, Blanca Torregrosa i Meli Fernández, que hem dit que Blanca és inspectora de la Unitat d'Atenció i Intervenció de la Conselleria d'Educació i, i Meli Fernández és psicopedagoga també d'esta unitat. Moltíssimes gràcies per estar al ras este matí de divendres i vos deixem que ara de seguida teniu la vostra presentació. Gràcies. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado. Ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón chantado No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Que parar la situación bastante ya se pasó. Nuestras rimas combativas no la vas a callar. A que si me pongo delante ya no vas a empujar. Ya, no estás solo compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado. Ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado su lugar y el bravucón chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al Jenny. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al mal. Hola. gracias per triar la sintonía d'A punto. la radio pública de les valencianes y els valencians. Cada cap de setmana, a punt vos oferís el Rosquilletres, un concurs deliciós que posa a prova els alumnes de segon d'ESO amb un cabàs de jocs lingüístics que vos deixaran ben enganxats. Un concurs de llengua per a llepar-se els dits. Rosquilletres, dissabtes i diumenges a les 11 i mitja en A punt. Quan els teus fills obrin els joguets de Reis, també obrin un... Mare meua, mare meua, mare meua! <laughs> Que jo volia! perquè a la comunitat valenciana produïm moltes coses, però abans de tot som productors de felicitat. El Nadal és valencià. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bon Nadal. Cada divendres obrim l'Escoleta, un punt de trobada per a pares i mares, amb propostes d'oci per a tota la família, consells del pediatre, educació i molt més. Perquè els xiquets venen sense manual d'instruccions, cada divendres a la una, l'Escoleta en A.media. Ah! happen el programa al RAS des d'Alacant. Estem, com hem dit, a la sala Miguel Hernández, a la seva universitària d'Alacant. Tenim el grup Ellicana ja preparats per a actuar en uns minutets. De fet, tenia moltes ganes i ara en aquest eh, interval de promoció ja ben assajant. <laughs> Venen molt potència, molta força. Però abans estem així calentets, diguem, una miqueta, al magazín, però també volem eixir al carrer. Així que pels carrers d'Alacant poden veure la nostra companya Susa Calafat. La identificaran perquè porta jo un micròfon de punt i ara la tenim molt molt proper d'esta sala està a un lloc emblemàtic, a l'Explanada. Susa, molt bon dia, com va? Bon dia, Jessica. Efectivament, un lloc emblemàtic i, a més a més, preciós. No et penses eh, que esteu calentets, però avui fa un horatge fantàstic. Aquí al passeig de l'Esplanada tenim un solet boníssim i encara que corre un poquet de vent, fa una temperatura molt agradable per aixir a passejar. Molt bé. Susa, t'has trobat amb molta gent d'aquestes hores o estan tots eh, corrent de camí al treball, a classe o, o fent i desfent, simplement? Fixa't, sí que hi ha molta gent. Eh? Hem trobat, per exemple, grups d'escolars que estan visitant o que se'n van cap al passeig de Canaleta, de Canalejas, que està molt propet d'ací, per eh, visitar un ficus molt antic i molt representatiu de la ciutat d'Alacant. Un es troba al passeig de Canalejas i ens han contat que també hi ha dos a la plaça Gabriel Miró, a la plaça de Correus. Així que també és una de les coses a tindre en compte si visitem Alacant. Mm -hmm. Amb qui estàs? Crec que no estàs sola, no? No estic sola perquè he trobat un grup d'estudiants de filologia catalana, bueno, algun d'ells ja titulat, que han accedit a entrar en directe també a participar del RAS. Presenta-nos Elsa. Bueno, tenim amb nosaltres ara mateixa a Mar Algado, ella és estudiant. Bon dia, Mar. Bon dia. I volíem preguntar-li, sobretot, el que havíem estat parlant abans d'entrar en directe, que si s'havia assabentat de la posada en marxa de la nova ràdio pública, de Apunt, i, i ja ho sabies, Mar. Sí, em vaig assabentar per les xarxes socials. Què et sembla? Perfecte, fenomenal. veu, perquè tu tens 18 anys, teneu, no? veu, una ràdio pública? Doncs sí, s'ha fet esperar. Jo crec que tots, des que es va tancar Canal 9, esperaven que tornaren a, a veure una ràdio pública. Aleshores, quin és el sentiment generalitzat, no sé, entre el teu grup d'amics o entre companys de classe? Alegria, jo crec, perquè al final pots escoltar la ràdio en la llengua que, que jo estic estudiant i no sé, a mi em sembla molt bé. Teniu, quines expectatives teniu posades? Quins continguts espereu trobar? Doncs jo espero trobar, a part del que ja havia, algun programa més còmic, eh, més per a la gent de la meva edat també, tindre, també tenim humor, eh? <laughs> Vol dir que estem gastadets, que estem majors? No. No. també tenim, bueno, eh, com et dia, és un grup d'estudiants que, a més a més, ara anem a passar a un altre, anem a parlar amb Blanca, és Blanca Lledó, que a més a més els hem convençut també per a que després s'apropen a la seu universitària i per a que puguen viure i participar també del programa en directe. Blanca, bon dia. Bon dia. També era, eres companyera de uh mhm. -huh. Mar, i també volíem preguntar-te sobre les expectatives que tens posades en la nova ràdio pública. Jo... Són bones per, de moment. <laughs> I tot avançarà i suposo que... No sé. Que <laughs> anirem coneixent sí, també. Sí, exactament. Claro, estareu, estareu pendents de nosaltres, no? Sí, sí. Clar, per xarxes socials, està tot allà anunciat i segur, segur. Sou actives a les xarxes socials? Sí. Ens seguiu també? Sí, també. Mm, doncs estareu també enterats de tot allò que, del que anem parlant. Uh mhm. -huh. Exacte. Jessica, no sé si vols preguntar-li alguna cosa a Blanca o passem ja a la part masculina del grup que ha abordat. Així, al... Ah, t'anava a dir, no has trobat cap home, tots són dones. <laughs> Quina és la part masculina? Què conten? Afortunadament també hem eh, trobat homes. Estem ja amb Carlos Picó. Bon dia, ah, Carlos. Ai, bon dia. Ell també, bueno, ell ja està titulat en Filologia Catalana i també ens explicava, abans de començar l'entrevista, que està molt content. És així, Carlos? Sí, la veritat és que sí. Ja, ja tardava. Tardàvem a tindre una, una ràdio i la tele que vindrà, més que tot no per nosaltres, la gent jove que sí que estem més ficats a les xarxes socials, sí que tenim un ús i un contacte més amb el valencià, més això, més underground, més, més amateur, però la gent major que no està tan ficada en aquestes coses sí que, sí que hi mancava com alguna cosa en aquestes hores mortes del cotxe o de casa algun entreteniment en la seva llengua que no, que no tenien. I clar, de falta. sí. Doncs, Jessica, no sé si, si vols... No, no. Carlos. No, digues, te diria jo, Susa, que se'n vinguen, que vinguen així a la sala Miguel Hernández on estem, perquè tu crec que te d'anar corregent a una altra punta de la ciutat d'Alacant, si el veuen els alacantins que no s'assusten, la nostra companya corrent també el micròfon, i després tornarem a connectar amb tu i ens contaràs eh, coses molt interessants, eh, Susa? Sí, així és, així és. Coses també que han de veure i molt destacades de la ciutat d'Alacant. Moltes gràcies, Ara Parlem i gràcies a aquests tres estudiants que has abordat pel carrer. Els esperem així. Fins ara. Fins ara, Adéu. Adéu. Ah! i 37 minuts del matí estem a Alacant, en una època on la propietat intel·lectual s'enfronta a un enorme repte a causa de les enormes possibilitats de difusió que ens donen les xarxes socials. Volem preguntar-nos qui s'ocupa del registre dels actius intangibles, d'aquells que no poden guardar en una caixeta. Ho volem fer perquè a Alacant tenim l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, la major agència del continent si parlem en matèria de personal i on es treballa en cinc idiomes oficials de la Unió reunió i on s'usen tots els 23. Lluís Berenguer és el portaveu de l'agència on de manera directa o indirecta es generen a l'any més de 2.300 llocs de treball i que abasta un mercat d'uns 500 milions d'habitants dels 28 països de la Unió Europea. Luis Berenguer, molt bon dia, com va? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Si me permites, me gustaría felicitaros por este programa y por el hecho de que haya una nueva radio pública en la región en la que vivimos. Moltíssimes gràcies per la part que en toca, eh, volviendo a donar a porque la importancia de la ubicació d'esta agència si a la ciudad de és ...es eh, notoria, es una agència que, que mou molt de, molt de Bueno, eh, nosotros efectivamente somos parte de lo que es la administración comunitaria, no somos como un trocito de Bruselas despegado de allí y traído aquí a Alicante. Hay más ejemplos en toda Europa, hay casi 40 agencias descentralizadas de carácter técnico como la nuestra nosotros nos dedicamos solamente a lo que es la materia propiedad intelectual, pero sí que somos agencia europea. Y estamos ubicados aquí en Alicante desde 1994. Son casi 23 ¿eh? añitos, 23 añitos. Y eh, evidentemente actualmente pues somos una agencia en que entre funcionarios, unos mil funcionarios más consultores externos que también trabajan con nosotros en distintos proyectos, somos prácticamente 2.000 personas aquí directamente en Alicante de 28 estados miembros, hablando 23 idiomas diferentes, pero durmiendo, viviendo en Alicante, comiendo, comprando en Alicante, yendo al colegio en Alicante. Como decimos, somos 2.000 alicantinos, claro. y la independencia donde hayamos nacido. Es parlava recientemente esa fallida plegada de la eh, farmacéutica, no? La agencia europea del, medicamento en un Finalmente era Barcelona la candidata, diguem, de tot l'estat, però Alacant també va a sonar. Claro, es que la repercusión que té això, no sé si son eh, els valencians o el ciutadans en definitiva prou conscients de la repercusión que té això, no? el impacto. Bueno, yo creo que sí, evidentemente el tema de la agencia de medicamento yo creo que en gran medida se hizo por aprovechar sinergias con nosotros, ¿no? Eh, la agencia de medicamento también es una agencia muy grande, no tanto como la nuestra, pero sí que es grande. <laughs> Eh, pero es verdad que yo creo que en Alicante por lo menos sí que la gente conoce lo que era, antes nos llamábamos OAMI, hasta el año pasado que cambiamos de nombre a instancias de, la Comisión y del Consejo, pero el impacto yo creo que se ve en el hecho de que pues hay gente de diversa nacionalidad con acentos muy divertidos hablando castellano o valenciano eh, en la ciudad de Alicante cuando viven aquí. Parlem concretament del que feu. Eh, ja sabem, eh, tot i ser volum de gent que treballa, tots aquests diferents accents o distints accents que parlen castellà o valencià, però posa'ns alguns exemples per entendre quines són les, les sol·licituds que teniu, perquè hem dit que protegiu els actius de la creativitat i la innovació, però per concretar una miqueta. Nosotros eh, básicamente tenemos varias actividades. La principal o lo, la actividad original es el registro de marcas para la Unión Europea y de diseños. Las marcas protegen lo que todos conocemos como una marca, el nombre de un producto o de un servicio, por ejemplo, al RAS. Esto que tenemos aquí, esa sobre un fondo negro con acento grave, es perfectamente una marca que espero que esté registrada en, sí, no patisques, No patisques. <laughs> Yo, como siempre, vendiendo mi producto. ¿no? <laughs> Eh, pero claro, esto lo que significa es que registramos, tú puedes registrar una marca a distintos niveles. Puedes registrarla a nivel español, a nivel francés, yendo a la oficina española, o puedes venir a, nuestra oficina y registrarlo para la totalidad del mercado de la Unión Europea, para esos 500 millones, 28 Estados miembros por ahora. Eh, que existen en la Unión Europea. Entonces, claro, eh, es una idea que para las empresas que quieren comercializar productos en más de un país de la Unión Europea la solución es fantástica, porque imagínate, si un productor alicantino de, no sé, o de Elche, pensemos un productor de zapatos, tiene que registrar su marca en Portugal, pues necesita un abogado portugués, solicitarlo en portugués, si se tiene que ir al Reino Unido, un abogado inglés, etcétera, etcétera. En cambio aquí, con un solo trámite, en tu idioma lo registras para la totalidad de la Unión Europea. Y lo mismo yeah. pasa para los diseños. Uh -huh. Em parla, per exemple, de, del nostre logo, d'esta accentuada, però què i què no es pot protegir? És, és a dir, perquè parlem també d'actius intangibles, no? Sí, és una claro. miqueta més complicat, la creativitat, la innovació, el disseny, això... Sí, Com bueno, feu? esto, el concepto de la propiedad intelectual, en realidad, eh, en sentido amplio, está destinado a proteger todos esos activos de la creatividad humana que tengan una aplicación específica, ya sea en el mercado, como son las marcas, o por ejemplo estoy mirando a, los miembros del grupo que están aquí con nosotros, pues evidentemente sus creaciones son también algo susceptible de protección. No sé si les tienen registradas a Sí, sí, bueno, su propia... <laughs> Eh, estoy seguro que sí, porque el mero hecho de la creación ya implica una protección, ¿no? Pero evidentemente una marca pues puede ser cualquier signo que distinga un producto o un servicio en el mercado ¿eh? y que no esté registrado anteriormente, claro. Claro. Porque esto si está registrado anteriormente no vas a poder registrarlo. Ya, vuestro trobeu molts casos donde está registrado anteriormente pensé que, he tú que una idea espectacular, pero... Mm, mm. Sí, eso desgraciadamente suele ocurrir. Por eso eh, ponemos a disposición de los usuarios herramientas gratuitas. Hay una... Una, una página web que se llama TMView, que es, marca, es en inglés una vista de marca, ¿no? Sí. Pero donde es una base de datos con 45 millones de marcas de prácticamente todo el mundo, las grandes, em, eh, las grandes eh, oficinas de marcas, donde en un segundo puedes ver si la marca que tú has pensado y que crees que es la mejor marca del mundo y que tú solamente has tenido esa idea, pues descubrir pues que a lo mejor un señor en Eslovaquia ya la ha registrado. Luis, qué disgust, ¿no? Bueno, <laughs> pero ten en cuenta que con eso te evitas el gasto de solicitarlo ¿eh? y puedes empezar a pensar después del disgusto inicial, en ¿eh? pensar en una opción alternativa. ¿quiénes son los países no sé si eso ya ya ranking que sí, eh, registren? Bueno, eh, el, ranking, el, ranking histórico en cuanto a marcas eh, lo, encabeza Alemania con el Reino Unido, perdón, con Estados Unidos, el Reino Unido eh, y luego España está en la quinta posición en cuanto a marcas. En, ah, temas de diseño, que protege, mientras que la marca protege productos o servicios, el diseño protege la forma de algo, un zapato, un juguete, un mueble, algo que sea especial, ¿no? Eh, por su apariencia externa. En ese caso, los registros, el principal registrante es eh, Alemania y España está en el, sexto, en sexto lugar. Y sí que me gustaría reseñar, si me permites, que dentro de los registros de diseño en España, la provincia de Alicante es la segunda provincia que más registros de diseño tiene, después de Barcelona, por encima de Madrid y por encima de Valencia. Y la razón es muy evidente, aquí hay unas empresas muy arraigadas en el ámbito del calzado el ámbito textil, el ámbito del juguete, que son empresas que se dedican a registrar. me contestar porque porque yo te t'anava a decir precisamente. ¿Qué tipos de sectores son es que más también soliciten registrar las seues marques, la industria potente, no? que te cada zona. Bueno, depende de cada país. Por ejemplo, eh, ayer precisamente estábamos discutiendo con unos periodistas alemanes eh, y ellos preguntaban, bueno, ¿cuáles son las marcas qué tipos de marca registran los alemanes y lo veíamos y eran productos científicos, tecnológicos, mm, cada, cada cada economia té sus tipos ja, de productes. Clar, perquè parlem del rànquing, però després ja cal llegir i ser rànquing, no? Quina lectura té que Espanya siga el sisè Eso, i, i quin tipus de, clar, de, clar. de productes eh, té. Eh, porteu ja molts anys així a, a canta. això quan una agència d'aquest tipus s'ubica a un lloc ja és de manera permanent, entenc, a no ser que el cas del Regne Unit, ¿no? Efectivament. <laughs> este... Bueno, esto es eh, fruto de un acuerdo, eh, una decisión del Consejo de Europa que atribuyó a España la, posibilidad, eh, la ubicación de la agencia en España. Luego fue el gobierno español el que decidió que se ubicara en Alicante en los años 92-93. Con lo cual, eh, supongo que debería modificar el gobierno español un acuerdo para sacar la agencia de Alicante, cosa que veo muy difícil que ocurra. <laughs> está, está muy bien això. Teniu unes xifres també considerables quan aportació al PIB de la, de la comunitat valenciana. Sí, desde el año 2011 estamos haciendo unos estudios con la Cámara de Comercio eh, para un poco... Eh, mostrar también eh, lo que es nuestro impacto y también mostrar que estamos, que somos una agencia europea, pero que somos alicantinos y que estamos en Alicante. Eh, las últimas cifras que son de 2015, eh, este año precisamente renovaremos, actualizaremos ese estudio, demuestran que hay una aportación en términos de Producto Interior Bruto anual de 200 millones de euros cada año lo cual tiene razón de ser. Por ejemplo, solamente en eventos, conferencias, congresos que organizamos traemos del orden de entre 35 y 40 mil personas todos los años, que es un tamaño de una población media, que evidentemente pasan la noche en Alicante, que evidentemente cenan en Alicante, quizás comen también en Alicante, cogen aviones y dan cifras de turistas al aeropuerto. Claro, Y qué poc eh, tal vegada se vos coneix fuera de la ciudad de no? Sí, somos conscientes de ello. Estamos, ¿no? Eh, estamos, <laughs> eh, estamos haciendo algunos esfuerzos, teniendo en cuenta que tampoco nosotros nosotros somos una administración europea, somos aburridos funcionarios europeos y <laughs> claro, eh, no es nuestra competencia propiamente darnos Luis, a conocer. has desmuntat el tòpic, eh? No eres un avorrit funcionari europeu. Bueno, yo es que me dedico a comunicación, entonces Ay, claro. Ja, no, no, no feia falta que ho digueres sense haver canviat el concepte del funcionari europeu, però Luis Berenguer, moltíssimes gràcies. Ens alegrem de conèixer una miqueta més la WIPO, eh? abans la WAMI, ara la WIPO, ens, ens costa una miqueta pronunciar-ho, però sobretot que els nostres oients, els alacantins i també tota la comunitat valenciana vos conega. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. encantado. Hola, som a punt, la ràdio que parla com tu. Som llibres, som medi ambient, som gastronomia, som música, som cinema i arts plàstiques. Som tot allò que t'interessa. Som a punt. Des de ben menuda ho vaig saber. Cada llibre il·lumina una part de mi mateixa i m'obri una nova finestra al món soc Irene Rodrigo i vull que descobrisques amb mi tot el que els llibres et poden revelar sobre la teua pròpia vida. Això és Una habitació pròpia, un programa on parlem de tu a través dels llibres. T'espere tots els dijous a les 8 de la nit en A.Media. Media. Animalades ens agraden els animals. Els respectem, aprenem d'ells i ens preocupem pel seu benestar. Animalades és un espai per a fomentar la convivència entre espècies, per a consultar el veterinari, aprendre educació, somriure amb notícies curioses o rebre convidats amb animals molt especials. Animalades, el programa més bèstia de les zones. Cada dijous, a la una del migdia, Animalades, l'hora més animal de punt. Hola, sóc Amàlia Garrigós i si voleu endinsar-vos en el nostre territori sonor, el que heu de fer és connectar amb la sintonia d'A Punt. Ahir vos oferirem tota la informació de l'escena musical valenciana, de dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. Territori sonor. Soc Maria Josep Poquet i conduïsc el programa de literatura Plaer de ma vida, un programa per a viure moltes vides a través de les històries i les emocions que contenen els llibres. Tindrem entrevistes, novetats editorials, adaptacions musicals de textos literaris i microrelats escrits per vosaltres. Així que ens trobem en Apunt Punt Mèdia dimecres d'una a dos del migdia. Plaer de ma vida, viure, llegir, sentir, i, si vols, escriure. sona esta música anem movent el cos. Jo crec que és inevitable perquè avui tenim música, anem a tindre de seguida música en directe. Estan amb nosaltres Pellicana, el grup de música nascut a Castalla, que s'ha convertit en un dels grups referents del nostre panorama musical. Van començar l'any 2005, ja fa anys, els ves molt joves per a començar a 2005, ara xerrarem amb ells. Estan amb nosaltres Manel, que és el cantant, Àlex Guitarra i Fernando Trompeta. Molt bon dia. Trompeta no era el cognom, eh? <laughs> que m'ha quedat una miqueta estrany. Molt bon dia, benvinguts. Buenos días. Bon dia. Ernest s'apunta també a esta entrevista perquè no pot parar de moure el cos tampoc. La veritat és que és, tindre, és un plaer tindre a Pelicanes en directe que ens van a cantar de seguida i, en fi, un luxe, no?, poder eh, compartir aquesta música de Rigi que tan bon rollo dona sempre. <laughs> El lujo es nuestro por estar aquí. Muchas gracias. Conteu-nos una miqueta, perquè és, eh, el vostre nom ja genera una miqueta de curiositat. Pellicana, per favor, ens podeu explicar? Sí, en el cos estàvem parlant de, sobre què és exactament la pellicana i mos hem no posat... ho teniu clar. Sí que ho tenim més o menys clar, el que passa és que és un menjar que varia molt depenent del poble. Doncs hem estat en la Viquipèdia buscant <laughs> què era exactament la pellicana i les diferents variants, no? I bàsicament és una amanida en la que el capellà o el bacallar, depenent de, sí és, és l'ingredient principal i ja depenent del de lloc pues, hem llegit que en ells s'utilitza nyora també s'utilitza pimentó, roig tomata crec que també en algun lloc però quin és el, quin és la vostra? perquè... No sé, ah, veritat. tampoc ho teniu clar. Jo de quina és la de Castalla, tampoc la teniu clar. No, el cas és que, bueno, és, està, està molt bé perquè fa molta referència a lo que és el nostre grup, que és una barreja de moltes coses, de molts estils, de molts instruments, en fi podem dir que la trajectòria de, de Pelicana és ixa barreja que esteu dient, però en fi, és un grup que no deixa de créixer, que des de que van néixer els seus integrants inicials s'ha anat ampliant, s'ha anat enriquint-se i bueno, quatre discos ja parla d'una trajectòria consolidada i en fi, amb moltes ganes no de gresca, podríem dir. Sí, jo la veritat és que vaig entrar al grup farà uns 3 anys, que és des de l'últim disc, des de moltes llums, però jo quan era més petit, quan va començar el grup, jo era un fan del grup total. Y entonces he visto toda esa evolución y bueno, Fernando vos pues, para contar un poco más sobre eso. Sí, bueno, eh, desde 2005 es cierto que llevamos juntos el grupo y bueno, al principio éramos pues bueno, unos, unos criajos que pues, quedábamos para para hacer música que era lo que nos gustaba, ¿no? Ya sabéis que los músicos somos un poco frikis y solo nos juntamos con los músicos, ¿no? Porque siempre hablamos de los mismos temas y al final aburrimos a la gente. Entonces eh, empezó así el grupo, ¿no? Intentar eh, hacer un tipo de música que, que, nos gustaba y también, pues bueno, en aquellas épocas, como eran eh, referentes, pues Obrín Paz, La Gosa y, pues bueno, nos fascinaba a todos todo este tipo de ritmo, ¿no? Pero bueno, en toda esta trayectoria, pues hemos sido bastante inconformistas y como, no sé, como músicos que somos, yo por, por lo menos no puedo eh, solo hacer un estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos ido creciendo y pues cada vez metiendo un poquito más de estilos en los CDs que muchas veces es contraproducente, ¿no? Pero pues bueno, eh, la música es nuestra y nosotros <laughs> estamos contentos con lo que hacemos. Hem de que es un grupo que heu así a esta subsea universitaria, una versión muy reduida arriba de a fer concerts amb nou personas, es decir, eh, ha de ser un goig anar a un concert Sí, bueno, no, no han podido venir el resto de del grupo porque bueno, el saxofonista está en Mallorca, que él estudia y el superior, eh, es profesora también FP y pues bueno, ahora con el final del trimestre y demás, por pues está con evaluaciones y bueno, pues diversos miembros del grupo pues, eh, bueno, pues están estudiando y no han podido asistir. Así que bueno, haremos ya lo que se pueda. Ya n'hi una bona con... representació amb vosaltres sí, sí, tres. Sí, sí. Eh, com a curiositat ens han contat que eh, fa uns anyets, quan estava a punt de, de tancar-se finalment eh, eh l'anterior televisió pública, vau estar allí. I ara esteu de nou. Com va ser això? Perquè crec que va ser patint, no? <laughs> A última hora, si se metia, si no se metia. Aquí sí, famos sí, reportatge. Es. Fue a última hora, pero, pero nos sentimos muy, muy acogidos, porque enseguida Eh, que nos llamaron para intentar hacer este videoclip, ¿no? Eh, pusieron muchísimas ganas en, hacer todo este proyecto. Se filmó en el casco antiguo de Castalla. Eh, quedó muy bonito y pues bueno, fue una mala noticia saber que que se cerraba este, este canal, però bueno, ahí estuvimos. Heu estat al final de... i ara esteu a l'inici. Jo crec que la millor forma d'estar a l'inici també seria que ens interpreteu ara algun tema. Ah, encantados. Clar, clar. clar. <laughs> <laughs> jo vos veig ja amb tot quasi pràcticament muntat. Què ens aneu a interpretar? Primer estirat, ens diu mm. el tema. Molt bé, endavant. Jo Vinc d'un poble prim i estirat on el sol busca l'alba. Sempre rere el mar jo vinc d'un poble viu arreglar. Que Juan Clau se le oblida aquí. Eh. llibertat. Lluita i pau a un aixecament, canta la identitat per un poble que reclama el que sempre ha estat seu. ràdio que parla com tu. Som llibres, som medi ambient, som gastronomia, som música, som cinema i arts plàstiques. Som tot allò que t'interessa. Som a punt. Animalades ens agraden els animals els respectem, aprenem d'ells i ens preocupem pel seu benestar. Animalades és un espai per a fomentar la convivència entre espècies, per a consultar el veterinari, aprendre educació, somriure amb notícies curioses o rebre convidats amb animals molt especials. Animalades, el programa més bèstia de les zones. Cada dijous, a la una del migdia, Animalades, l'hora més animal de punt. Cuina de Bancales, gastronomia, cultura, agricultura, oci, ah, turisme rural. Sí, sí, anar al bancal també és turisme rural. Tots els dimarts, en a punt, a partir de la una del migdia, Cuina de Bancal, la gastronomia valenciana a foc viu. Hola, som a punt, l'espai públic de comunicació de les valencianes i els valencians. Ah! els teus dissabtes seran diferents. La caseta d'Aitana, un espai per a les xiquetes i els xiquets on trobareu molta música, tallers, entrevistes a personatges imaginaris i moltes sorpreses. La caseta d'Aitana, cada dissabte a les 10 del matí en A Punt Mèdia. Cada divendres obrim l'escoleta un punt de trobada per a pares i mares, amb propostes d'oci per a tota la família, consells del pediatre, educació i molt més. Perquè els xiquets venen sense manual d'instruccions? Cada divendres a la una, l'escoleta en A.Media. Hola, som Ciència som emprenedoria, som cinema i arts plàstiques. Som literatura i música, i arts escèniques, i entreteniment. Hola, sóc Maria Josep Poquet i conduïsc el programa de literatura Plaer de ma vida – un programa per a viure moltes vides a través de les històries i les emocions que contenen els llibres. Tindrem entrevistes, novetats editorials, adaptacions musicals de textos literaris i microrelats escrits per vosaltres. Així que ens trobem en Apunt Media Mèdia dimecres d'una a dos del migdia. Plaer de ma vida, viure, llegir, sentir i, si vols, escriure. Cada cap de setmana, a punt vos oferís el Rosquilletres, un concurs deliciós que posa a prova els alumnes de segon d'ESO amb un cabàs de jocs lingüístics que vos deixaran ben enganxats. Un concurs de llengua per a llepar-se els dits. Rosquilletres, dissabtes i diumenges a les 11 i mitja en A. Sintonitza amb el medi ambient. Samaruc Digital Cada dilluns a la una del día en Apun. del matí. Així arrenquem la segona hora del nostre magazín matinal, del magazín de punt al ras. Els oients tenen moltes maneres de comunicar-se amb nosaltres, Ernest, que estan dient quina és l'energia que ens està plegant. La veritat és que Alacant jo crec que està molt contenta, està desvanida, com diem a la comarca de la Safor, estan molt contents de que estiguem així fent el programa en directe del RAS. Abans de res, mm, també volem demanar perdó per aquestes xicotetes deficiències tècniques. Com podeu imaginar, al ras i a punt, només portem 5 dies. És una xicoteta criatura encara que la hem de cuidar, l'hem de mimar entre tots, hem de fer que eh? creixca poquet a poquet. I, en fi, continuem tractant d'arribar a tots els racons de tota la comunitat valenciana. I, sobretot, demanem paciència també, perquè sabem que així a la ciutat d'Alacant justet n'hi han zones, n'hi han barris on no s'acaba d'escoltar bé. En fi, Ostres. treballem en això, treballem en això. Segur que dia que passa, dia que anem a millorar aquestes connexions. Clar que sí. I com diem en aquestes xarxes, allau de tuits. Vicent Ibarz, que el tenim així en el públic, així estem, ens diu a través de Twitter, estem veient la ràdio en viu, en directe, en 3D i al ras. Pauli ens diu, estic escoltant el RAS, m'encanta poder escoltar un programa que parle d'assetjament, de l'agrupació LGTB i d'educació infantil. Enhorabona per posar ulls a tots aquests temes. Infoalumnat de la Universitat d'Alacant, a punt, la nova ràdio pública valenciana emet per primera vegada des de la subseu de la Universitat d'Alacant. Vicente Cutanda ens diu, Alicante és el primer escenari d'un programa de apunt de los estudios de Burjasot. Més gent que s'ha eh, que li ha agradat molt el tema LGTB, el tema del dia d'educació en la diversitat amb, amb sí. el qual hem, hem obert sí. programa. Educar en igualtat i diversitat, ens diu Mari Iglesias. Primer tema del RAS avui, s'ha de previndre l'assetjament. València Crida ens diu una taula sobre l'assetjament escolar a persones LGTB i l'educació com a ferramenta transformadora i organització per empoderar-nos i lluitar pels nostres drets i identitats i en fi, també tenim a Pere Iodista, que en uns moments el tindrem davant dels micros, que ens diu el seu el magazín cultural, el magazín matinal del RAS ha inclòs una llarga conversa amb els participants al Congrés contra l'assetjament, contra els escolars, ara amb el portaveu de l'Agència Europea de Marques. En fi, com estàvem comentant, una llau de tuits, continueu en eixos coixinets, en eixos etiquetes, al RAS Diversitat, també amb el coixinet al RAS de Cine, perquè anem a encetar ara en un, de seguida sí. una interessantíssima moltíssima taula, tenim així ja els convidats i també estrenarem secció en la tercera hora a les portes del cap de setmana amb coixinet al rascamins. Vos demanem propostes de senderisme per a pujar a les nostres muntanyes i cims. Vos recordem també el telèfon, el 627 04 89 17 627 04 89 17. Ara busquem seient, busquem butaca, que anem al cine. Cucciala mia viejo continente. Yo soy India, pobre en recursos económicos, pero rico en recursos espirituales. escoltant de fons es Descubriendo India, és el tràiler de la pel·lícula Bollywood Made in Spain. Per a molts valencians serà una sorpresa relacionar-la amb un compositor d'Alacant, però Lluís Martí és un destacat protagonista de la música de cine i acumula tres nominacions consecutives a millor cançó original Lluís Ibars en els Premis Goya de Cine Espanyol. Mai s'havia donat el cas d'una tercera nominació consecutiva. Lluís, a més, és president president honorífic de Musimagen, l'Associació Espanyola de Compositors per a l'Audiovisual i membre de l'Aliança de Compositors i Autors d'Europa, entre altres entitats destacats del sector. El tenim en directe, Lluís Ibarci, i vull que el reben amb un fort aplaudiment, clar que sí. Gràcies. Benvingut. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies. <laughs> la gent del cine, la gent del ja cine crec. i és un plaer haver vingut a la Cant i poder repassar i donar a conèixer el, els, els seus projectes. Eh, parlem, eh, si el pareix, la història de la nominació de Descobriendo Índia, segons va dir l'any passat, una de les que més li han agradat de tots els seus treballs, eh, és, és cridanera. Abans de conèixer eh, les nominacions dels Goya, comentava en privat que no pensava que no pensava que entrarà en les nominacions i va ser nominada. ya es difícil que te nominen una vez, ya es difícil que te nominen una segunda consecutiva. Imagínate una tercera con una película que no tiene presupuesto, que no tiene una proyección, una promoción grande. Eso quiere decir que algo estás haciendo bien, ¿no? Claro. Y entonces el reconocimiento de los académicos es un premio que yo evidentemente no podía eh, creer cómo se podía repetir por tercer año consecutivo. Imagínate la alegría, imagínate la sorpresa y realmente no me la esperaba, quizás por algo que no te esperas, es por lo que recibes con mucha más alegría esa, nominación. Y además eso, ser tres veces nominado consecutivamente, pues es algo que, Vamos, és que ni, ni, ni entrenando. Això és una, una empenta, no?, per a, que, per a saber que el, traba, el treball dur aplega i, sí, sí, i que s'està sí. en el bon camí, en la bona, en la bona direcció. Siempre digo que los premios son poco una lotería y que si te dan un premio disfrútalo en el momento y olvídalo al día siguiente, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que importa es el trabajo que haces cada día, el trabajo que eh, cómo evolucionas en tu trabajo, cómo creces y lo que lo que tú dejas ahí para como legado para la gente, no? Els crítics el defineixen eh, el seu estil d'eclèctic, de, però volem conèixer una miqueta més la seva trajectòria, perquè abans de plegar a hacer música para a cinema, abans de, de ficar la música a les películas, que tant importantes, eh, ha pasado eh, no, eh, diferentes fases, por diferentes ramificaciones de la seva profesión diguem He sido un poco movidito, sí. <laughs> Perdido de alguna forma. <laughs> Comencé con un grupo alicantino mediterráneo que, tuvimos mucha, mucha repercusión a nivel nacional y después salté a, Madrid a buscarme la vida y acabé recalando en Danza Invisible, otro grupo que me ha llevado a recorrer medio mundo, lo que quiere decir que, bueno, he bebido de muchas fuentes, de muchos estilos, además de estudiar el mundo clásico, pues después también he tenido una participación muy grande en la música de museos, ha sido una de mis pasiones, ¿no? Entrar en las músicas de la antigüedad, la música del paleolítico, el neolítico, de la Roma y la Grecia antigua, son eh, muestras que se pueden ver en museos valencianos como eh, el MARC de Alicante, como el Museo de Etnología de Valencia, el Museo de, Arqueología de Valencia o el MUBIM eh, de Valencia. Claro. El Mubac de Alicante, eh, en fin, la Torta de Castellón, en Tirich. Eh, todos tienen eh, esa banda sonora, ese paisaje sonoro que durante mucho tiempo he estado investigando y que es para mí un, gran placer también haber, invertido en ese, terreno. qué tal cine què té el cine, que, i què té el cine que, que, que atrapa tant després d'una trajectòria passant pel pop, el rock, el jazz, el funk i l'electrònica... Per la música del paleolític. Eh, per la música del paleolític. què té el cine que enganxa tant eh, que un decidís fer-se compositor de bandes sonores i de cançons de, de, per al cine i per a sèries de televisió també que n'ha fet eh, moltes i molt interessants també. El cine, eh, la música de cine és la pròpia vida. És Mm, para mí es el, cada respiración que tú das, porque al fin y al cabo es una plasmación de todo lo que palpita dentro de ti. Y eso es lo que tienes que estar pensando. Yo tengo una trayectoria, un origen fantástico. ¿Os acordáis de Cinema Paradiso, no? Pues yo era aquel chiquillo de, la película. Eh, mi abuelo me subía, era, era proyeccionista de un cine. Y, entonces yo andaba. Ahora voy a llorar y todo. Está sonante la banda sonora de Cinema Paradiso porque la tenía prevista esta historia. <laughs> La había la bien contada, sembla una historia increíble. El yayo de Luis era proyeccionista, tal cual como en la película. com la pel·lícula Exacte. de Cinema Paradiso, i ens conten que en 3, 4, 5 anyets ja ell se n'anava en el iaio, els veia a les pel·lícules, tornava a casa talarejant aquestes cançonetes sí, sí, no, de les pel·lícules, impactant no, per, per les imatges, per el so... des del bressol. Totes caps de semana, sí. Eh, era una, emoción porque veías las películas, eh, era sesión doble, entonces veías las ocho películas cada fin de semana. Y eso me imagino que fue entrando en el subconsciente y era solo cuestión de tiempo que esa bomba eh, de relojería pues explotara y evidentemente la música que había desarrollado durante toda mi vida acabó desembocando en el cine y, para mí el, cine pues es lo que me da la oportunidad de poner música a cada momento. Este momento tiene una banda sonora, este que estamos viviendo ahora mismo aquí. Eh, y el que viene después también, y el de mañana. Y entonces esto es lo que ya en, mi espíritu, en mi, corazón, en mi cabeza, es, es eh, presente en todo momento. ¿no? El primer uh, grup, la primera banda de la qual vas formar part, ha, eh, ha comentat, era Mediterrani. El Mediterrani també és una de les seues fonts d'inspiració. Eh, viure al costat de la mar, eh, entenc, i amb tantes hores de sol, atrau no? a les muses de la, de la música. es imprescindible haber vivido aquí, haber nacido, haber respirado este espíritu para saber lo que acabas de decir. Es cierto, cuando me fui a Madrid eh, tuve un shock allí, la, la, música era mucho más dura, los músicos mucho más duros y tuvieron que pasar como ocho meses hasta que me encontré con los músicos de comediantes que estaban de gira allí y me invitaron a tocar con ellos eh, enganchamos durante dos horas, improvisamos durante dos horas música como si nos conociéramos de toda la vida tuve una química maravillosa. porque Eran mediterráneos, estaban tocando puro mediterráneo y yo también lo era y nos encontramos inmediatamente. Todo lo que no, conectaba con los músicos madrileños, sin haber tocado nunca, estuvimos dos horas juntos tocando sin parar. Este es el espíritu mediterráneo que se reconoce dentro de un creador, ¿no? Tabarca de Domingo Rodríguez va ser el seu primer llargmetratge al qual van seguir una llau no? de bandes sonores, de cançons, eh, moltes pel·lícules, eh, 11 pel·lícules pràcticament, així com diverses sèries de televisió, diem documentals, eixes sonoritzacions de museus, de museu. treballar en, en tants directors tan diversos com Juan Luis Iborra, Vicente Molina Foix o Antonio Hernández, per dir-ne només alguns, marca d'alguna forma, és dir, és el director el que marca la banda, la banda sonora de la seva pel·lícula, o, o quan el conta la història, eh, tu t'imagines aquests sons que van a acoplar en las imágenes, no sé, ¿quién es? Mana al director, mana la película, cada, película es un mundo. Lo fantástico de esta profesión es que nunca aprendes cuál es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula mágica para, para encontrar el 10? Así que tienes que estar muy despierto, muy abierto, poner al director en un diván, preguntarle, ser su, psiquiatra, su psicólogo, eh, y hay directores que realmente tienen ideas, otros que no las tienen y te llaman a ti para que tú les abras la mente, para que tú les abras la paleta de colores que la música les puede aportar. Evidentemente es una discusión, es, eh, es un tuya mía, tuya mía y cada director tiene es un mundo. Javier Bardem, por ejemplo, Miguel Bardem, perdón, en, la última película 22 Ángeles, la historia de la épica de, la hazaña de Balmis, eh, eh, fue un director muy quisquilloso que encima de todos los temas, todo el tiempo hicimos muchas horas eh, de discusiones, de música. Hay otros que son mucho más eh, despegados y te dicen, haz la música y me la enseñas. Y, ah, pues está. Sí, de eh, pero de todas maneras, tanto una fórmula como la otra es creativa, igualmente es creativa y funciona porque te lleva siempre a un sitio que es el que, el que la película al fin y al cabo pues, necesita, No? Parlem, eh, si el pareix comen hem començat, eh, del Goya. Anem a escoltar a això que tenim preparat. Somos personas con vida, con historia con una gran experiencia humana que ponemos a vuestro servicio, la vida como obra de arte con toda la belleza que seamos capaces de esculpir en ella. Este seminario es una estafa, ¿no? el trailer de Meducho en tus eh, besos, quin record de aquella telefonada en 2014, porque va a suposar la segunda primera nominación al uh, eh, grans premis del cine español ¿qué recorda? Eh, mm, fue curioso, estaba en Madrid iba a ir a, la lectura de, de, los Goyas porque me pillaba allí, pero... Por curiosidad. Por curiosidad, ¿no? Simplemente por curiosidad, pero la reunión, eh, tenía una reunión con autores y acabó tarde, un poquito tarde, dije, qué lástima, ya no llegó, bueno, pues me voy a tomar un café. Y entonces empecé a recibir un montón de mails en el WhatsApp, enhorabuena, enhorabuena, y yo te digo, ah, pues me habrá tocado la lotería, no lo sé. <laughs> no sabía de dónde venía esto y hasta que ya me, dijeron, Goya, por el Goya, y digo, no, no es posible, era absolutamente inesperado, ese también era una, una película pues independiente, muy, muy pequeña, y entonces fue increíble, dice, ay, mira, si llego a verlo en directo, vamos, Hubiera sido ya eh, repoker. Especial, especial. Parlem de, dels Goya perquè esta setmana coneixíem les nominacions a estos premis i entre d'ells hi ha ja més representació a la cantina, més qui ens està eh, seguint en directe està veient que no estem sols a esta, a esta taula, no estem només amb, amb Luis. I és que Colors, dirigida per Arlie Jones i Sami Natleix, ha estat nominada com a millor curt d'animació i The Force Kingdom d'Adan Aliaga com a millor curt documental. Jo demane per a ells un fort aplaudiment també. Tenim així assegut junt amb nosaltres, anem a parlar amb ells, com no, Y vean también cómo sona, cómo sona, por ejemplo, el tráiler de Colors. Buenos días, Tito. Hoy por fin te llevamos al pueblo. Ya verás que no se está tan mal con tu abuela. Pero, ¿y si tengo ganas de estar con vosotros? Voy a estar mucho tiempo solo. Seguro que en un par de días te habrás hecho amigo de todos los niños. ¿En serio no ves nada? Nada, de nada. bosque? ¿El bosque? Pero no será peligroso. Ven, te voy a contar los secretos de este bosque. Arli, eh, a mí en primer yo per esa nominación, Felicitats. gracias. Muchas gracias. En que vos coneixeu, ¿no? También, Luis, h del sector, ¿no? Sí, además Luis nos ha ayudado eh, en este corto también. Sí. sí. Luis está metido como la mafia en todo el final y <laughs> pero pero como una, como una ONG. Sí, por suerte para nosotros. Enorme. Sí. una miqueta de la historia porque te te un componentriz la dice de ticket sec, pero al final te un mensaje también de esperanza, Parleanos una miqueta del vuestro proyecto Bueno, eh, sí, eh, se da la circunstancia de que el protagonista es, es ciego, es, es un niño de 10 años, Tito, eh, pero desde el principio queríamos que no queríamos tratar esto como el, tema principal del cortos eh, y que se viese al protagonista como la víctima, como pobrecito, es ciego, sino que queríamos eh, darle un poco ese mensaje positivo de que hablas de que a pesar de su invidencia, pues es un niño tan capacitado como todos los demás. Entonces tiene un mensaje positivo al fin y al cabo el monstruo también els la diferencia entre la vida a la ciudad y la vida a un poble, el campo a la montaña y el castellito puede ser un buen ejemplo, les dificultats evidentment que té una ciudad mientras que a un poble sembla que per la vida és més fàcil Sí, eh, también está un poco ese contraste entre, bueno, eh, este niño por em, precisamente por su invidencia, pues sus padres lo han sobreprotegido, lo han mantenido mucho en, casa, eh, pues en Madrid. Y bueno, iba a pasar unos días a Bañeres, a Bañeres de, de Mariola, y allí pues conoce otro mundo. Uh -huh. Digamos que abre los ojos a otro mundo. Uh -huh. Entonces... yo llavors diria, Arli y Sami, la veritat és que és una sorpresa que una película d'animació, un curt d'animació en este cas, pugui arribar a estar nomi nominat. Vull dir, imagina que el treball és tècnic és molt complicat, no sé, Dani, si deixa finançament i com sorgeix el projecte, no? de dir, anem a plasmar esta historia en animación, no en, en, film. Sí, bueno, la idea surgió del productor José Antonio Saura y su productora Horizonte 615. Él tenía la idea de, un niño ciego que vivía en Madrid y se trasladaba a un pueblo de la costa levantina. Y en base a eso, pues nosotros ya desarrollamos todo lo que es el guión y la técnica la elegimos nosotros y, en fin propusimos el storyboard, el tiempo de duración y, lo realizamos, lo llevamos a cabo, sí. Es complicado porque es animación tradicional, son unos 12 dibujos aproximadamente por segundo, pero también es verdad que hemos encontrado muchísimos artistas en Alicante mm, trabajando de forma excelente, como en los mejores tiempos de la animación española. Estoy hablando de los años 50 hasta los años 80 aproximadamente, y además con un estilo propio, un estilo gráfico, un estilo de ilustración que en Valencia, toda la zona de Valencia está muy arraigada eh, la ilustración desde Segreyes, Oroya y todos estos autores hasta los más de cómic como Javier Mariscal, eh, Daniel Torres, todos estos que han dejado el sello de la línea clara valenciana, pues un poco recogemos esa, esa impronta, ese estilo para, para no caer en querer seguir a otras eh, producciones que además en España las que se preparan para la gran pantalla, muchas siguen todas estas mismas historias de Pixar, de DreamWorks, ¿no? Sin mirar un poquito hacia la historia que tenemos o el fondo de, autores y posibilidad. Explícanse en ese sentido cómo es treballa, has dicho, eh, en fet, animación tradicional. Eh, ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, pues eso es haciendo unos 12 dibujos aproximadamente por cada segundo para que superpuestos uno de todos pues se pueda eh, dar la sensación de movimiento. lo, aquella teoría del cine, ¿no? Que es la, se retiene en la mente, ¿no? La imagen y se puede ver finalmente. Esto últimamente pues ha pasado todo por el tema del 3D, mucha gente se ha volcado como que lo último que nos propone la tecnología es todo aquello que debemos de seguir, ¿no? Todavía es más bueno el pan de leña que el de gasolinera, señores. <laughs> Nosotros aspiramos a hacer un poco este tipo de productos. Eh, la gente se asusta, los productores, porque dicen que esto no es rentable, que esto es una barbaridad. <laughs> Oye, todavía tenemos derecho a ser artesanos en un país como el nuestro, donde el arte, sobre todo por los dibujantes y los ilustradores, se han manejado también también ha apreciado así en el mundo entero. ¿Y de dibujantes estarían en parlant? Porque la verdad es que es sorprendente tornar ese método tradicional no? en el que se pues- inicia todo el cinema de no? Sí, bueno, no han sido todos dibujantes, tenemos que decir que han sido algunos diseñadores gráficos, otros expertos tipógrafos, pero se han sabido reciclar en todo este tema. Aproximadamente dibujantes habrán sido unos 20, de 25. Y muchos de ellos son de, de la escuela eh, de Arte Superior de Diseño de Alicante, que fuimos a buscarlos, o de Bellas Artes de Altea, o del grado de comunicación audiovisual de la Universidad Miguel Hernández. O sea, fuimos a todos estos sitios donde sabíamos que había gente muy potente queriendo hacer este tipo de trabajos y la verdad es que han funcionado como maestros. Uh eh, -huh. No sé si quan s'està treballant en un projecte d'aquestes característiques o quan s'està treballant en el projecte de cadascun, Lluís deia, deia que en el seu cas no, us sap que i se treball ha de tindre repercussió, ha de tindre reconeixement, se, se te, sap que, que tens entre les mans, te dona el pàlpit que això va ser eh, considerat, diguem, reconegut. Sí, bueno, eh, lo estábamos comentando el otro día cuando escuchamos el tema de la nominación, pues estábamos comentando si en el proceso, porque bueno, hace ya más o menos ahora hace un año que, empezamos con, este corto. Entonces estábamos allí en el estudio, en el primer estudio de animación abierto en, Alicante, por cierto, para este proyecto. Y estábamos comentando, bueno, pero mientras estábamos haciendo y estábamos allí tan agobiados también por los plazos y eh, éramos conscientes de que esto iba a llegar tan, tan lejos y hasta el punto de obtener una nominación a los Goya. Y bueno, sí que sabíamos que estábamos haciendo algo importante y, y sí, Mm, no sé si tanto como para una nominación a Goya, pero bueno, sí que teníamos esa sensación de que estábamos haciendo algo importante. Tenemos una un altre convidat a la tabla de Fort Kingdom, la uh, eh, l'altre como com a millor documental, sona així? Yo de, niño recuerdo un, un sueño que tuve. An illegal ran over Would it be worth the sacrifice? What, what do they call a chimera. Even if I don't get to the border, I better try. Eh, Eva Ida Aliaga, també amb un mercat, amb un component social. Bon dia, enhorabona. Hola, bon dia, gràcies. Felicitats. Eh, gràcies parla'ns una miqueta del, del teu projecte, jo diria, amb un component social. Tu sí que és cert que ens dus a eh, fora, no a banyeres. Mm, sí, una mica més lluny. No, en, en principi, gràcies per la La pel·lícula, el curtmetratge està codirigit amb Àlex Lora, un altre director de Barcelona que viu a Nova York. Uh mhm. eh, -huh. Jo estic, estic aquí a la cambra, també estic a, a Nova York, estic una mica a, a, a les dues ciutats i bueno, el curtmetratge va començar perquè jo vaig entrar a, a col·laborar en la, la non-profit, la, la, en la ONG eh, d'una monja espanyola d'un poble del País Basc que treballava amb mm, eh, tota la gent que, que replega les llaunes i les, les ampolles de plàstic del carrer de Nova York eh, que li diuen canners uh -huh. uh, i té una ONG on, on, on, on del recolzament i la, la possibilitat de retornar les, les ampolles per 5 cèntims, no? Sí. Uh, aleshores eh, vam estar treballant uh, jo com, simplement com a suport eh, fent, fent uh, campanyes de publicitat i fent mi, mi recolzament audiovisual i mm, quasi d'una forma natural vaig a començar a rodar i a fer, a fer uh, aquest projecte que, en, que en, en realitat és un, és un projecte més ambiciós de fer una pel·lícula i, i hem fet en principi un, un curtmetratge per a també veure un, quin era el feedback de, de, de, de la gent no? I, però el que es veu és, està, està, està tenint èxit. Sí, és està el tenint, que es veu, sí. Està tenint molt d'èxit <laughs> perquè hem de dir als oients que ja ha guanyat premis en festivals importants, uh -huh. com ara el de Blue Green o el de Montanya, eh, Montana, i són guardons importants de cara als Oscar mateix. Eh, mm. eh, creus que pot tindre oportunitats? Estàs content, imagina, molt content per aquests premis i, i en fi, no sé què, uh mm. -huh. que el comenten en la productora, si n'hi ha alguna opció... Bueno, la productora m'ho comenta ahir mateix, però som nosaltres... Uh, som la gent de l'equip. Bueno, tenim una productora a la fa 10 anys, uh, eh, Haibo Films, que fa producció de documentals, ficció, sèries, eh, animació també, um, i amb Isa Feliu, que és una altra, la productora, el recolzament de, del director i la distribuïdora, pues, uh, la veritat és que van a començar, si no recordem mal, al Big Sky de Montana, que és on va néixer... Uh, a de Vilins, eh, una curiositat. És un festival qualificador als Oscars, això vol dir que si el guanyes eh, estàs en la shortlist, o estàs en la, la, en la primera requisit que demana l'Acadèmia de Hollywood i va, va ser el primer eh, festival, van guanyar, després han vingut a eh, 17 premis més eh, i mm, uns 50 festivals mm, una mica desbordats per, per el reconeixement i mm, treballant, hem treballat eh, dur perquè al final eh, arribar a l'estat nominat al Goya Eh, no és només fer un curtmetratge, sinó és també fer una campanya, no? I per a una productora petita i per a un, un curtmetratge, si el curtmetratge ja, és, ja té poca visibilitat al curtmetratge documental Clar. encara més, no? Uh mhm. -huh. però bueno, estem molt contents i, i, i seguirem lluitant per aconseguir el Goya, clar. De totes formes, dius, Adam, que este projecte, este curs, forma part d'un projecte més ambiciós que seria convertir la història en un, en un llarg, en un documental llarg. Sí, estem treballant, de fet estem treballant, tenim, tenim el recolzament de Sundance, és la, una de les, de les úniques pel·lícules espanyoles que té el recolzament de Sundance, que és molt important, i de la International Documentary Association de Nova, de Nova York. Uh, bueno, estem treballant de la pel·lícula també en paral·lel. Has contat un poc la història de, de, que conteu, eh, és, és cridaner també perquè és un tema social, però eh, li deixeu també palès una vessant còmica irònica, no? És, és, és dura, eh? jo crec que és un, un film que atrau molt eh, per, per aquesta combinació. Bueno, és, un, és com una des, deconstrucció de la realitat, fem una distopia de l'altra la, de cara, de l'altra banda de la, de, de, del somni americà, no? O sigui, aquí el, el, o sigui, l'hem definit a, a, a The Fourth Kingdom, al quart regne, al, quart Reino, com un altre espai especial, està, a, està al, al cor de Nova York, com una ciutat, com una ciutat tan consumista, tan bèstia, però que pots encontrar a, a aquest món que és totalment diferent, que té unes altres a, regles, hi ha gent que no pot a, accedir a un altres treball i contra aquí la possibilitat d'encara de, de, arribar al somni americà, perquè hi ha molta gent que viu, eh, paga el lloguer del pis eh, arreplegant eh, ampolles. Eh? mm -hmm que no, no, no es val a dir, i, i, i tot ho ha, ho ha organitzat una, una monja espanyola, Ana Martínez de Luco, que ara, ara ja no és la, la, la directora, però ha sigut la, la cofundadora i per, per, per el motiu que jo vaig entrar a, sí. a Sur Weekend, que és la, com es diu l'organització, es pot consultar a internet i veure el treball que fan. Eh, com una pinzelladeta, no volem desvelar massa, però estàs implicat en aquest projecte que també t'està portant a gravar mm, molt lluny? i a Tabarca? Com és això? Bueno, ja et dic que nosaltres tenim una productora que fem... Bueno, ja, ja, ja aquesta pel·lícula que dius és la sèptima pel·lícula, si no recorde mal, que, que, que, que jo dirigís i que, bueno, que produïm la, la coproducció la nostra productora. És una pel·lícula que hem rodat a un mes a la, a la, de Tabarca i, i, i un parell de setmanes a la ida de, de Manhattan, a Nova York, i bueno, estem treballant al, al muntatge Y ya espero que también siga una producción, de, una de las primeras coproducciones de, la Nueva de la nueva punta eh, Luis, quin sector tan potente, ¿no? Eh, de, de, cine Alicante. Eh, ya lo creo. Yo desde hace mucho tiempo eh, conozco el trabajo fantástico de Adán, también conocí a Arlie, menos a Sami, pero estaba seguro de que iban a llegar a dar una campanada gorda. Era cuestión de tiempo. Son unos cracks y la verdad es que hay mucha más gente con talento en, Alicante, también en Valencia. Nos, conocemos mucha gente y solo tenemos la esperanza de que haya oportunidades económicas para llevar a cabo las ideas, las ingentes y buenas ideas que tenemos dentro. De hecho, eh, aprovecho para, para decir que estamos de enhorabuena, muy de enhorabuena de teneros aquí, de ese renacimiento de, de, Radio Apunte. Es algo que los creadores celebramos enormemente, como esperamos también celebrar el de la televisión eh, comunitaria, porque es una voz más, es un altavoz más y estoy seguro que va a ser un apoyo valiosísimo para los creadores valencianos y por lo tanto pues es eh, una nueva enhorabuena eh, y felicidades por estar aquí. Luis, aprofita para comentar que este diumenge tens una cita destacada también amb un carácter solidario. Precisamente, hablando de ONG Andante, mañana, no, el domingo, el domingo celebramos el 60 aniversario de una asociación, de una institución legendaria en Alicante que se llama Nazaret, que salva del linguneo, de la exclusión social, de, de, unas vidas durísimas a muchos niños, jóvenes y mujeres embarazadas que no tienen medios, que no tienen recursos, que no tienen educación. Era imprescindible dar todo porque esta gala fuera un, espectáculo y la sociedad alicantina, los artistas alicantinos, cantantes, músicos lo han dado todo. Se van a reunir más de 350 en el escenario de la para celebrar este 60 aniversario. Eh, estamos realizando vídeos con los chiquillos de, Nazaret, estamos intentando hacer algo irrepetible, algo inolvidable, y esto va a ocurrir el domingo en Helada a las seis y media. y nosotros nos alegrem de contribuir a la difusión de este esdeveniment que tendrá lloc eh, diumenge. Luis, Luis, eh, Arli, Sami, también dan muchísimas gracias por compartir esta estoneta de radio a nosaltres. muchísimas gracias un placer Gracias. a y tú vas del hotel al banco como si fueran los dos únicos edificios en todo Madrid. Verás, el otro día estuve con una chica especial. Vaya, vaya, Robert. No puedo esta tarde, es imposible. Pero puedo estar. dir a Pau Gómez. Molt bon dia, com va? Què tal, bon dia? ens faltaves així, eh? Ens faltaves així tirant-nos un cable una miqueta perquè diem que teníem un home de cine com és Pau Gómez, que a més sabràs molt dels protagonistes que acaben de passar per així. Sí, sí, sí, bueno, eh, felicitarlos también, cara que no sé si, si me pueden escoltar. Encara escoltando, escoltant, están acomiadant, ah, pues, están pues, de la sala, pero te están escoltant, em, fan, em diuen la... que sí, i eh, te eh, tornen els, els besos, eh? <laughs> Clar que sí, donar-los enhorabona i també a vosaltres, eh, que, que per a mi és un... Bueno, quasi és un somni, no?, tornar a parlar per la ràdio pública valenciana i, i és una alegria immensa, la veritat és que sí, m'ha agradat estar allí amb vosaltres però per, per qüestions de treball no puc. Ja, això, això està eh, clar. El que volem explicar als nostres oients és que eh, eh, tenim el telèfon, eh, tenim el telèfon a, a Pau Gómez no per parlar d'estos protagonistes que acaben de, de deixar esta taula, sinó per parlar-nos d'altre assumpte, d'este que anem a escoltar ara mateix, este tràiler, esta pel·lícula. Mm. poder puro e indómito. Y más allá, algo realmente especial. que siempre he estado ahí. Ahora ha despertado. Y necesito ayuda. explica'ns. Yo creo que eh, seguidores de esta saga ya saben que están escoltando, pero si hay alguna persona despistada, explica'ns qué es això que estem escoltando y, el me important, por qué. Si alguna persona que ha viscut en un búnquer els últims mesos eh, potser no sàpiga que avui s'estrena l'episodi 8 de, de Star Wars, que és el que estem escoltant, d'aquest trailer. Sí, sí, Los últimos Jedi. Això és com molt important, no? És una fita com molt destacada. Oh, sí, per a, per a, bueno, per a tota una generació que hem crescut amb aquestes pel·lícules i que realment s'ha aficionat al cinema amb, amb la saga de, de Josh Lucas és una cita ineludible a més, quan, quan ja tens fills i un poc sí. els transmets i la passió... Eh, per, perquè el que té Star Wars és que es va, es va crear fa 40 anys, però, però eh, és atemporal, continua enganxant a diferents generacions, i això ho veig jo ara que tinc fills, mm -hmm. i mhm. de, a més de diferents edats, i quan veuen Star Wars eh, queden encisats. Sí? I, sí, sí, sí, i és una passió compartida que, que realment és molt bonic i que no es pot explicar en cap altra eh, sèrie cinematogràfica de, de, de la història. És, és una màgia especial que té Star Wars. I com és esta? Com és esta Star Wars? Com és la pel·lícula? Sí. Eh, eh, eh, convé no contar massa. Convé no contar massa. Perquè, perquè... enseguida es fa spoiler. Eh, es, fa, es fa spoiler, jo de fet recomano a la gent que vaig a veure la pel·lícula amb la, amb la menor informació possible mm? eh, per la qual cosa jo tractaré de ser molt, eh, molt, molt poc... Eh, molt prudent. Eh, correcte, correcte. Eh, la pel·lícula és, és, un, és una pel·lícula fantàstica, és, és una pel·lícula que agafa l'episodi 7, eh, el despertar de la força, eh, tot allò que es plantejava i, i, i, i es dedica a aprofundir, a aprofundir en els personatges, en les seues relacions, eh, en la seva evolució, sobretot l'evolució de la protagonista, que és una joia, és un personatge fantàstic, el de Rei, i sobretot aprofundix en ixa, en ixa, bueno, en què ha passat amb Luke Skywalker, que és un altre, és el protagonista realment de la primera, de la primera trilogia, no sabem res d'ell, eh, ha estat perdut durant 30 anys i ara se'ns presenta com un Jedi quasi ancià. Sí. I, i realment eh, bueno, la pel·lícula té, té una profunditat, un ritme que jo realment en, en, en Star Wars no havia vist des de l'Imperio Contraataca, que és sí. una miqueta l'episodi favorit de tots els fans. A per a mi està, està a l'altura, eh? És, sí? Eh, Content, no de ser. Sens dubte, la segona millor pel·lícula, te diria jo la segona. L'Imperio Contraataca continua sent la millor, però la segona millor pel·lícula de la nissaga, sens dubte. Ostres, això ja promet, no? Aleshores, a partir d'avui als cinemes, no sé si veurem molta gent disfressada, no?, amb els personatges més típics i més clàssics, però cal anar, no?, a, a veure-la. Pau, tu la recomanaries i creus que Moltíssim. no decep. Clar que sí, n'hi ha que veure-la, sens dubte. Molt bé, Pau, gràcies per fer-nos aquesta pincellada d'eixa estrena, que si algú ha viscut en un búnquer les últimes setmanes i no s'ha sí, enterat, sí, sí. no s'ha assabentat, és, és avui mateix. Pau, esperem veure't pronte físicament, que estigues Clar a la nostra sí, ràdio pronte. Moltíssimes gràcies. Sí. A vosaltres. Bon dia, adeu. de ben menuda ho vaig saber. Cada llibre il·lumina una part de mi mateixa i m'obri una nova finestra al món. Soc Irene Rodrigo i vull que descobrisques amb mi tot el que els llibres et poden revelar sobre la teua pròpia vida. Això és Una habitació pròpia, un programa on parlem de tu a través dels llibres. T'espere tots els dijous a les 8 de la nit en A. Media. animalades ens agraden els animals. Els respectem, aprenem d'ells i ens preocupem pel seu benestar. Animalades és un espai per a fomentar la convivència entre espècies, per a consultar el veterinari, aprendre educació, somriure amb notícies curioses o rebre convidats amb animals molt especials. Animalades, el programa més bèstia de les zones. Cada dijous, a la una del migdia, Animalades, l'hora més animal de punt. Quan ton pare trau la safata de torrons la nit de Nadal, la safata diu... Sí, senyor, aquesta nit ens lleparem els dits. Perquè a la comunitat valenciana produïm moltes coses, però abans de tot som productors de felicitat. El Nadal és valencià. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bon Nadal. I qui ens acompanya a la taula són universitaris i els agrada fer ràdio. Fins ahir els nostres oients que no els veuen res nou. Però si els dic que tots ells són majors de 60 anys, eh, la cosa canvia. Avui donem la benvinguda a una part de l'equip del programa Esta ràdio no és para viejos, una iniciativa de l'Observatori de Majors i Mitjans de Comunicació de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant i amb ells es troba un mestre, deia jo al principi, es troba troba Pere Miquel, que a més de ser coordinador i mestre d'estos alumnes avantatjats, és també un mestre per a molts dels qui ens dediquem a la ràdio, així que és tot un privilegi i una emoció també tindre'l al costat. Moltes gràcies, bon dia, benvinguts. Eh, moltes gràcies a vosaltres i un matís. Eh, encara que sé que és un tòpic, sóc aprenent de tot i mestre de res. <laughs> Això és... I encara que porta fent ràdio des de l'any 68, és a dir, allà al Pleistocè <laughs> inferior, crec no, eh, són molts anys eh, però eh, afortunadament per a la meva salut estic jubilat des de fa 10 anys però en fi eh, fer ràdio em picava el nas i tot el cos i evidentment si a mi em criden per anar a treballar a col·laborar amb eh, la universitat permanent, és a dir, gent major, sí. que parla de mitjans de comunicació social, de com els mitjans tractem o tracten als majors, evidentment, eh, jo m'apunte a la ràdio eh, com qui s'apunta a anar a veure una pel·lícula uh mhm. -huh. o anar a prendre un cafè una vesprada que estàs en ganes d'eixir de casa. Però, evidentment, eh, vaig trobar no només que yo podía fer de nou ràdio, sinó que entrava en un projecte molt més ample. Entrava a treballar en una gent que jo me limitava a coordinar en, el, en la qüestió de la ràdio, però una altra es dedicava a parlar de premsa, una altra a parlar de publicitat, a parlar de xarxes socials. És a dir, un observatori de majors i mitjans de comunicació social. Uh mhm. -huh. Un col·lectiu de 8, 10 persones, com tu bé has dit, majors de 60 anys, alumnes de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant, i evidentment eh, fem un programa que lògicament mm, com que volem trencar estereotips sí. i a poc a poc anem aconseguint-ho, mm, van dir, esta ràdio no és para viejos. Uh mhm. -huh. I encara que tenim jo per exemple, per posar-me com a exemple i no descobrir res tinc 67 anys evidentment sóc una persona major però jo no sóc vell això, això està clar. I és la filosofia, no? jo suposo, també de la, de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant. Avui no ens ha pogut eh, acompanyar per motius personals a aquestes hores, però tot i això hem parlat amb ella, amb Concha Bru, amb la directora d'esta Universitat Permanent de, del projecte, d'esta ràdio Nos para Viejos, i això és el que ens deia. Sortir d'eixa línia, diguem, de, de formació en un grup de gent que està, mm, vamos, interessada en eh, donar a conèixer un poc la realitat de la, de la presència dels majors en els mitjans de comunicació i de fer un poc una tasca de, de una eina d'investigació per a eh, trencar els estereotips al voltant de la imatge de les persones majors i el que, és la, la, les, les, lo que són les persones majors en el segle XXI perquè per una obvietat, quina és la imatge que donen o donem els mitjans de comunicació eh, al voltant de la gent major? Lamentable. I els eh, majors eh, no som lamentables, ni objecte de llàstima ni de, eh, mm, de carinyos falsos i misèries i aquestes coses. I lamentablement els mitjans de comunicació en general. Mm -hmm. Encara que, diguem-ne que la correcció política, tan de moda ja fa uns quants anys, ha obligat, perquè també nosaltres hem pressionat els majors. Sí. Jo em vaig jubilar fa 10 anys, 57 anys. Evidentment, no era un xaval, ja era un senyor major, com sóc ara molt més major. Els meus alumnes, que no són alumnes, sinó són investigadors, ells es preocupen de procurar que hi haja assumptes que preocupen a tota la gent gran. Però, evidentment, no es dediquen a que jo els doni lliçons. Yeah. Jo els coordine. Mm -hmm. Els done a conèixer el mitjà a través del qual s'expressen. Però ells són els que realment fan la investigació tant en els diaris, en la publicitat, en les sitcom de televisió, per, per exemple, quin és el paper que tenen els iaios en les sitcom espanyoles o americanes, que es, tots estem veient. La veritat és que prou pobra, uh mhm. -huh. prou pobra i prou de vegades denigrant. I d'això es tracta i jo preferiria que parlaren sí, els i, alumnes que... I jo són anava qui... a demanar-nos que a punt en, ens doneu els 100 dies, no? els polítics els dona 100 dies eh? de, de... <laughs> per a no qualificar nos de lamentables i per intentar desmitificar i no donar aquesta imatge dels, dels majors. Tractarem Home, que per... no siga així i no. tu, si no, sempre un estironet d'orelles eh? eh? ens pots donar que saps que tens via, via directa. Però dèiem, està amb nosaltres també la Mollà i Maria Luisa Mataix, elles són no eh, són alumnes, has dit? Eh, són un, part del són grup d'investigadors. Investigadores, eh, benvingudes. Moltes gràcies, moltes gràcies. A vosaltres eh, eh els agradava, eh, a vostès els agradava també la ràdio, els picava el cuquet com el nostre company Pere de la ràdio o l'han descoberta ara? Bueno, yo en mi caso lo he descubierto, lo he descubierto gracias a, a Pere, que es un tío fantástico. y me ha entusiasmado. Empezamos en los programas con, miedo. Cuando nos dijo que teníamos que hablar durante una hora, eh, a mí se me cayeron los palos del sombrajo. Dije, una hora. Pero ¿cómo vamos a estar hablando una hora? ¿De qué? Y luego llegamos a la radio, chica, pero, ah, ya hemos terminado. Se quedó corto. Sí, sí, se, quedó, todo corto. Eh, teníamos, tenemos tantas cosas que decir realmente los mayores que, bueno, se quedó corto. el tiempo. Fa referència al programa de ràdio, esta Ràdio Nos para Viejos, té una durada eh, d'una hora. De quins temes eh, tracten durant aquesta hora de ràdio? Bueno, voldria començar d'entrada de, que esto es un goig i enhorabona Moltes per estar així, per Galacant és importantíssima uh mhm. -huh. i perquè ens sentim molt, molt de, de este món, no? d'esta de de ràdio, d'esta nostra futura televisió i, i és important que aquests anys de sequeresa estiguen un poc ja regaets. <laughs> Divos. Bueno, la radio a mí siempre, no sé por qué, me apasiona, pero yo soy profesora y no te resabore una... Perdona, tengo que hacerme un, ahora. <laughs> profesora. Ya están desmontando el programa. <laughs> y, último premio, recién premio Maison Ave de la Universidad de Alicante. Enhorabuena, felicitats también por tu aplaudimiento. <laughs> que dir? És que estem en l'ensenyament, sempre tenim un club de fans <laughs> que ens segueixen normalment i això em dona molt, molt de goig. Així n'hi ha algun alumne i he saludat i això, i me fa molta il·lusió. Eh, el, el fet de, de lo de la ràdio, que temes, temes molt, molt variats. Uh -huh. A més, tenim un professor, que això és un goig, sempre està buscant temes interessants. Ens va passar fa poquet una, una entrevista que havien fet en la ràdio a un metge, a un gerontòleg, que a mi me pareixia una gràcia. I ara fa poc, Juan José Millàs, que s'ha incorporat a, a, a, a cap de setmana en, en la cadena SER, també va fer un, un estudi sobre les residències i tal, uh mhm. -huh. i ahir en això últimament estem... Sí, quan, estem mirant... quan mos sentim vells, quan realment, sentim? quan percebem els majors, que anem fent molts vells, no, no físicament, sinó mentalment. Però Lola parlava... Sí. No, perquè jo volia la Premi saber... mai sonava. La Premi mai, sonava, no. Eh, perquè jo volia saber eh, de quins temes parleu a aquest programa de ràdio que després en la resta de mitjans de comunicació no eh, sol vincular al món dels majors. És a dir, hi ha temes que, que, que en els mitjans de comunicació, diguem, en la resta no s'atribuïs, no, no es vinculen al gent major i vosaltres sí que aposteu per ells al, al vostre programa? Tenim claríssim que no volem ser un gueto. Per tant, no parlem de coses de vells. No parlem dels set i mig que juguen alguna gent major o al 31 que diuen que era el joc de les dones. No? O sigui, aquestes estupideses que a pesar de, dels anys que han, que han passat, estem en el segle XXI i continuen mantenint-se en determinats ambients. És a dir, parlem de tot, parlem de pensions, parlem de sexe, parlem d'economia en general, parlem d'intergeneracionalitat. És a dir, fem programes en gent que està fent estudis en la universitat i que tenen 20 anys i nosaltres en tenim 70. Mm -hmm. És a dir, parleu d'economia però no de pensions, no? Eh, que seria... Parlem <laughs> d'economia de, de i parlem de pensions. I parlem del de el sexe en els vells, en la gent major, naturalment. I parlem de com veiem el comportament que entre la gent jove es té de la violència de gènere, si efectivament la veuen com un problema, si passen, etc etc. Però mm, d'infinitat de qüestions, és a dir, de eh, política, lògicament, i no de partidismes, sinó de realment què és el que està passant en aquest país. Per això una hora es queda una miqueta curta, ¿no? Para ah. abordar tots aquests assumptes. Exacte. Ah, on, Evidentment. ¿On podem escoltar esta, este programa de ràdio? Abans s'escoltava en l'Escola Politècnica Superior que tenia una ràdio online. Ara ja tenim, gràcies a l'espenta que li ha donat el vicerrectorat de llenguatges, eh, comunicació i extensió universitària, i Mar Iglesias, que forma part del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació Social, és a dir, d'esta casa, dirigeix l'emissora Ràdio Universitat d'Alacant. A partir de ja, esta ràdio s'escoltarà, esta ràdio no és per a viejos, s'escoltarà en la graella de Ràdio Universitat d'Alacant i amb tantes uh, coses que contar i tants assumptes que tractar, per a quan un programa diari? Uau! <laughs> Eh, eh, perdona. No sobreviuríem. Estem, estem vius però jubilats. Jo, jo veig que sí, a, a, jo veig possibilitats. eh? Ten en compte ten en cuenta que los mayores de hoy en día somos una, unas personas superactivas. hay un, hay un chiste que corre por, todos los sitios que es pero yo tenía tiempo para ir a trabajar con la cantidad de cosas que hago <laughs> hacemos tantas cosas que, creo que no nos daba tiempo para tener en cuenta que estamos manteniendo el país desde que estamos en crisis sí, ¿eh? sí, sí, sí. tiene, En cuenta que estas personas eh, tan Lola como eh, María Luisa con Pep, que està ahí també, Mari Carmen uh mhm. -huh. Molina, EMI, etc etc. i eh, els alumnes que falten, a banda dels cursos que fan en l'Observatori de Majors i Mitjans de Comunicació, també fan altres cursos sí. de la universitat permanent. És a dir, que no paren en torreta. No, no, no jo, jo, jo veig, jo veig, jo veig. I, i tenim una nets, última coseta que em desmonteu nets. el programa, eh? <laughs> eh em desmonteu el programa, ja, ja, ja veig per on aneu, perquè tenim el, el nostre grup espellicana preparats per a tancar esta segona hora, però jo veig que l'hora se vos queda curta i amb motiu. Moltíssimes gràcies, Lola, Maria Luisa, Encantados. i moltíssimes gràcies, Pere, gràcies a vosaltres. per estar este matí al RAS. Moltes gràcies, gràcies, a vosaltres. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. I escoltem ara sí a Pellicana. Fem tot el que no puc cantar, vull tornar a viure. Vull fer tot el que no puc cantar. t'he buscat en cada nota que escoltava t'he buscat en cada lletra que trobava no fora que hagueres deixat algun escrit per si volies que tornarem a parlar o simplement que no parara de buscarte. T'estàs cantant al llarg de molts anys i encara no he sabut com explicar-te. I em passen tantes coses quan estic al teu costat passen coses impossibles de cantar. Per això, quan ser a guàrdia i somia, eh, fem tot el que no puc cantar. Vull tornar a viure, vull fer tot el que no puc cantar. te buscar com la nit busca matinada. T'he buscat pacient fins l'última tonada. ràdio pública de les valencianes i els valencians. També ens pots escoltar en el lloc web www.media.es i en el canal d'A. en la TDT. Gràcies per elegir-nos. A Animalades ens agraden els animals. Els respectem, aprenem d'ells i ens preocupem pel seu benestar. Animalades és un espai per a fomentar la convivència entre espècies, per a consultar el veterinari, aprendre educació, somriure amb notícies curioses o rebre convidats amb animals molt especials. Animalades, el programa més bèstia de les zones. Cada dijous, a la una del migdia, Animalades, l'hora més animal de punt. el magazín matinal punt que avui estem fent des d'Alacant, des de la seu universitària. I el que ens preocupa ara i ens ocupa és veure què estan dient els nostres oients a través de les xarxes socials. Tenen distintes maneres de comunicar-se amb nosaltres, Ernest. Què diuen? La veritat és que diuen moltes coses amb l'etiqueta coixinet. al Racine Sergio ens diu que és un goig veure com a punt resalta i visibilitza el talent creatiu de les comarques alacantines. Propostes de tot tipus, també les que ens arriben. Massa Carabassa diu avui al RAS es troba en el nostre territori radiofònic a Alacant. Voleu també que fem col·laboració conjunta o no? Això ho hem d'estudiar. Hem de veure a Massa per a la Carabassa, que té un nom ben bonic també. Ben bonic. Nando Chando diu estan dedicant el programa a l'educació LGTB en l'etapa escolar, amb el Halras, amb el amb, el, amb l'etiqueta i coixinet al ras diversitat. Bernat Sirvent Coloma ens diu Nova ràdio a punt, dona ara a Alacant veu i identitat, parla en l'estrena d'assetjament i diversitat a l'escola baix l'encisadora, batuta vocal de Jessica Crespo. Uh. Emocionant és poc en viure com es normalitza la llengua dels no, els nostres avantpassats. I sobre Pelicana, molts comentaris. Raül, enhorabona però ens hem quedat amb ganes de més Pelicana, que els pobrets s'han quedat a mitges odient en la primera cançó, ara els hem tornat a escoltar i tornaran a cantar una tercera cançó, que no se'n vagin, que continuen fidels escoltant el programa perquè van a tornar a cantar, per supost. I també la Cívica, la cívica de l'Alacantí diu Pelican en directe este matí a l'emissió de Punt. Volem també dir una coseta per als nostres oients, encara ens queda eh, programa per davant. Anem a sortejar dos entrades per a l'espectacle Improvivència de Santi Avendaño i José Lucremades entre el públic assistent. Les sortejarem. També Pelicana ha dit que repartirà alguns CDs entre els assistents, així que encara arriben hora d'omplir eh, de gom a gom esta sala que la veritat ha estat molt animada al llarg de tot el matí. És que hi ha música en directe que sona tan bé jo crec que és inevitable que, que se'n vinga la gent amb nosaltres. I el que fem a continuació és eixir fora del sistema de la seva universitària, però tenim una companya, de dèiem, que està recorrent els carrers d'Alacant i que Susa Calafat, no sé si el trobem ja ara en el teu lloc de destí. Susa, bon dia de nou. Bon dia de nou, Jessica, ens escoltes bé? Eh, perfectament. Dinos, on estàs i per què? Millor que ho expliques tu. Estem en el Mercat d'Alacant perquè precisament aquí havíem quedat amb Miguel Ángel Pérez Oca. Ell és escriptor i va formar en el seu temps part de la Comissió de Memòria Històrica i és membre de l'associació Alicante Vivo. Ha escrit eh, un llibre que s'anomena 25 de maio, la tragèdia olvidada, i precisament hem quedat en ell per a que ens parli d'aquesta tragèdia que es va viure aquí a la plaça del Mercat, que avui en dia ja s'anomena plaça del 25 de maig. que, que ens que ens explique, no? Eh, Susa, millor eh, els la historia ¿por qué este nombre? ¿Por qué este nombre, Miguel Ángel? El nombre de 25 de mayo porque fue el día en que ocurrió, el 25 de mayo de 1938. Aquí, lo que ocurrió fue que vinieron dos escuadrillas de, aviones de espardiero italianos que venían de Mallorca y echaron bombas sobre Alicante y varias bombas cayeron sobre este mercado que da la casualidad que ese día estaba lleno de gente porque habían llegado verduras de la Vega Baja y sardinas que habían traído los pescadores y entonces se había llenado de gente y por una desgracia pues no funcionó la alarma, la gente no sabía que, que tenía aviones encima y los, las bombas les cayeron y murieron más de 300. Una dada a tindre en como acabo de escoltar, ...es que va a morir fins i tot més gent que de Guernica. no sé, no sé si el nostre expert ens està escoltant, si és eh, cert que ha fet aquesta referència a més eh, de les 300 eh, víctimes, més víctimes, per exemple, que, que allò que ha passat més a la història que coneixem tots com, com la tragèdia també i el bombardeig del, del Guernica. Així, aquesta història també, com estàvem dient, a la Cant està clar que està molt arrelada i que la coneixeu molt, no tant no? a la resta del territori valencià. que le comentaba Jessica, <laughs> es que no, que Jessica. Le comentaba Jessica que en todo el territorio español pues no es tan conocida tampoco. No, no, no, nosotros no tuvimos un Picasso que nos pintara un cuadro y quizá por eso es menos conocida. Después aquí durante muchos años pues hubo un ambiente de miedo, de prudencia y la gente no hablaba de esto. Sin embargo, fíjate que mi madre tiene ahora 99 años y todavía se despierta algunas noches diciendo las bombas, los refugios, porque es una de las supervivientes del bombardeo. Y ya digo, hace, fíjate, hace 80 años y ella todavía tiene pesadillas, tiene pesadillas. A mí también Miguel Ángel també a pedir una dada importante, de la que sí. van este Sí, hemos podido localizar a uno de los jefes de las dos escuadrillas que bombardearon, el capitán Tulio de Prato, y hemos averiguado que el tal capitán Tulio de Prato, que además había participado también en el bombardeo de Guernica, en uno de los tres únicos aviones italianos que ayudaron a los alemanes en ese bombardeo. Había estado bombardeando Barcelona y había venido a bombardear varias veces Alicante hasta que perpetró el, bombardeo el bombardeo 25 de mayo. Este hombre, cuando terminó la guerra de España, se volvió a Italia. En Italia participó en la Segunda Guerra Mundial, y después, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, no fue depurado, ni se le pidieron cuentas por sus crímenes de guerra, ni nada de nada, y murió en 1981 siendo general de brigada. O sea, yo siempre, nosotros estamos defendiendo aquí que por lo menos el Estado italiano debería disculparse por haber amparado bajo su bandera a criminales de guerra. Pero en fin, esas son las cosas que pasan en la vida. Esta era un poco la primicia también que tenía preparada Miguel Ángel, Jessica. Sí, el que també ens acaba de contar de que nosaltres no vam tindre o esta, esta tragèdia no va tindre un Picasso eh, que la pintara per passar la història, però sí que és cert no? que, que la tasca i la faena que porten col·lectius com el seu eh, és impagable precisament per, per aquesta qüestió, per a fer aquesta justícia històrica, no? podíem dir. No, no, no, no, no, no, no. Sí, le, le comenta Jessica que estan haciendo una, un trabajo encomiable. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos porque pensamos que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? O sea, yo a la gente que se escandaliza de que nosotros estemos buscando cosas de la guerra, o ahora, por ejemplo, que ayer aprobamos en el, en el ayuntamiento, se aprobó por fin el quitar las calles franquistas, al menos algunas de ellas, y dicen que eso es remover viejas heridas y tal, a mí me parece una barbaridad. Yo eh, un señor que me objetaba el otro día esto, yo le dije, oiga, si usted viviera en Chicago, le gustaría vivir en la calle Al Capone, a ah, que no, ¿verdad? Pues, pues esa es la cosa, ¿no? O sea, eh, eh, hay una cosa que es la dignidad y que es la y que es el, respeto a la propia historia y eso no es malo ni mucho menos, al revés. Uh Jo crec que, que acaba aquesta connexió amb un exemple tan gràfic que, que s'obren ja una miqueta les paraules. Moltíssimes gràcies per aproximar-nos a alguna pinzellada d'esta història de la qual parlarem més endavant amb més temps per tal de, de contribuir a, a donar a conèixer-la. Moltíssimes gràcies. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a tots. no? de les essències. Les seues elaboracions són un redescobriment de la cuina tradicional, però amb un bon grapat d'innovació. Els arrossos són la seva especialitat, a aquestes hores ja a més comença a fer soroll a l'estómac. Pocs i poques saben trobar el punt com ella ho fa, no és casualitat que la seva cuina lluïsca una estrella Michelin. Parlem de Maria José San Román, la cuinera del restaurant Monastrell d'Alacant, i qui millor que ella per a descobrir-nos els sabors, les textures i costums de la gastronomia a la cantina. Benvinguda, molt bon dia. Molt bon dia és, és tot un luxe comptar amb convidats també de, de primera divisió, no? com deien, com estem fent avui a, a Alacant, per parlar-nos també una miqueta, ja no només de la seva trajectòria, sinó també de, volem conèixer cada vegada que eixim dels nostres estudis d'allà de, de Burxassot, eh, quines són estrets, estrets característics de la cuina d'on anem. I així a Alacant, eh, quines són eh, les característiques o els plats principals, les vostres especialitats, en definitiva? Bueno, pues tú lo has dicho, el arroz. El arroz es el denominador común no solo de Alicante, Valencia, eh, digamos que esta parte del Mediterráneo tenemos en común lo del arroz, que en esta zona nos gusta llamarle simplemente arroz, para diferenciarlo un poquito de la paella, que tiene unas características que se intentan preservar y que ya tiene su sitio, y nosotros también queremos tener un sitio para nuestros arroces. En los últimos tiempos sí que he dedicado más tiempo al arroz que a ningún otro producto, claro. porque me preguntas y realmente cuando viajas y, sales fuera, y yo lo hago bastante a menudo, eh, piensas en qué les vas a contar a gente de México, o en Japón o en, San Francisco y somos mm, eh, hay muchas cosas que tenemos en común los, todos los países pero hay algo que es nuestro y que además está reconocido como el plato más importante de la gastronomía española, que se llama paella, pero que engloba también a los arroces. Y, realmente hablar de arroz es lo que te hace grande, porque es, nuestro patrimonio y es de lo que realmente sabemos y podemos presumir. Lo que pasa que eh, mi, objetivo, porque soy una persona bastante inquieta, es decir, y qué sabemos de lo nuestro, que sabemos del arroz. Estoy muy pesada en congresos y en sitios donde acudo mm, a menudo en ver que realmente no está bien que miremos, eh, nos miremos al ombligo y digamos que bien lo hacemos, sino que como en otros platos y otros temas de la gastronomía, hagamos un estudio de investigación para ver cómo mejoramos ese plato que tanto nos va a dar y que tanto nos da. Y en eso estoy pues estoy en que los recipientes sean mejores, en que las cocciones sean más precisas, en que haya un conocimiento de este producto, que los caldos se traten como caldos, que se vuelva a usar el azafrán que se ha dejado de usar en la comunidad valenciana por cuestiones económicas en una época, pero ya no estamos en esa época. Que el aceite de oliva virgen extra sea un ingrediente esencial, que no valga cualquier grasa para hacer un arroz, porque el arroz al final es una esponja que absorbe lo bueno y lo malo. Y si ponemos algo que no está bueno, pasa esto de que he comido arroz, no puedo cenar, he comido arroz, estoy pesado, ¿no? Yo voy en contra de eso, o sea, el arroz es el plato más digestivo que hay en el mundo, de hecho, cuando te pones enfermo, agua de arroz y arroz, y tenemos que convertirlo en un plato que se puede comer por la noche, por el mediodía, que puede comer todo el mundo, porque es inocuo y porque todo lo que lleva es sano y bueno para comer. de lluitar, no? Y yo eh, me impacta mucho escucharla... benvinguda i un plaer poder parlar amb vostè de la seva cuina i d'esta cuina tan rica que tenim no, a la comunitat valenciana i amb tants cuiners bons amb estrella Michelin i en fi, que, crec que està creixent no, any rere any. M'agrada molt el discurs que està dient del tema de l'arròs perquè ens ha arribat aquest missatge, no? Esa cuina, ese arroz con cosas eh, que nos llega des de, que, que ens arriba des de fora i que, clar, fa molt de mal l'arròs autèntic, no? l'arròs ben treballat, el bon producte, el producte de proximitat, que fet en amor i amb, i amb grans productes. Hay que depurar el tema, o sea, tenemos que hablar del tema y no dejarlo. O sea, los caldos no tienen que llevar eh, aditivos. O sea, esto es un, discurso que ganaremos seguro, porque el que no lo haga, la propia clientela va a dejar de, ir a los sitios donde el arroz no es lo que tiene que ser. De hecho, Alicante, eh, ahora el alcalde tiene mucho interés en que sea eh, Alicante Ciudad del Arroz y que trabajemos. Es simplemente un foro para hablar del tema, porque no digamos estamos aquí qué guapos somos, qué tipo tengo, no. ¿Qué vamos a hacer para merecer ese, ese galardón tan importante? Y otro tema que me... porque en realidad pues esto de tener una estrella, de tener un restaurante importante, que económicamente no es nada rentable, sí que nos da una libertad para poder hacer cosas que otros no se, pueden, no se atreven. Y yo voy ahí, yo soy esa. Me he atrevido trabajar en los colores del arroz, o sea, en los integrales, en no eh, pulir tanto el arroz. Me estoy haciendo un poquito pesada en qué variedad uso, eh, cómo está tratado y cuánto le han quitado del pericarpio, o sea, cómo me llega el arroz al restaurante. Y me he dado cuenta, con el proveedor que me hace ese servicio, que es impagable también, que si le quitas un poquito menos, la gente no lo nota y el arroz es más sabroso. Y estamos en eso semi-integrales, integrales, es un poco lo que nos ocupando. So So, els cuiners també una miqueta ya científics, eh? perquè utilitzeu també una terminologia, ja esteu completament coneixedors de todas las características del, del producto que trabajé, ¿no? En definitiva. Es que me parece esencial que si hay cuatro cosas, es como el pan, ¿no? Yo también tengo una panadería. El pan es agua y harina, pero que harina. O sea, si hay dos ingredientes, veamos que el principal sea increíble, porque si no, estamos haciendo un, flaco favor. Y en el tema del arroz pasa lo mismo. ¿Qué sabemos de arroz los valencianos? ¿Qué sabemos en general? De variedades muy poco, porque ya las los bolsas ya ni lo ponen, excepto eh, una gama ya un poquito más eh, gourmet, que bomba, pues el bomba ya ha trascendido pero no es general que la gente diga quiero arroz o bahía o jota sendra. Mm. No es habitual, no hay una exigencia. Y si el público no es exigente, la industria mm, es lasa, o sea, no lo hace. Así que estamos en esa peleilla de poner en valor el principal producto precisamente con el conocimiento. Y el conocimiento es para qué uso el bahía, para qué uso el seña, qué me da el bombita, qué tiene el bomba, Bueno, pues en eso nos pasamos el rato, ¿no? Que no está mal, ¿eh? I de Maria José Sant Román, a banda d'eixe amor i estima pel Rarràs, també es, es parla i es parla molt bé eh, Y se definís como una cuinera de productos olvidados, recuperante esa cuina tradicional. Si os pot explicar, o pot contar al oients, aquesta eh, tasca... Bueno, vamos a hablar del aceite de oliva, que es mi tema, ¿no? O sea, el aceite de oliva virgen extra que todos usamos, que todos conocemos y que es el principal ingrediente de la gastronomía española, volvemos otra vez con el mismo mm, eh, problema que el arroz yo creo que el 90% de la población española no sabe nada de qué es el aceite de oliva virgen extra, cómo se hace, cómo se elabora, qué es un, aceite refinado, que yo eh, aborrezco porque me parece que hacerlo mal para refinarlo, para volverlo a llevar a la industria, me parece un, pecado gordo, ¿no? O sea, el aceite que no vale para nada, que es malo, que se ha hecho mal el proceso y que está estrojado, que no es apto para el consumo, se lleva al matadero y se hace, se, calienta, se le quita el color, el sabor y el aroma. Se queda una, grasa sin ningún interés nutricional a la que se le añade un poquito, un 10% de aceite de oliva virgen para poderle llamar aceite de oliva. Pues yo en eso, ¿qué quieres que te diga? Como consumidora, entiendo que la industria tiene que sobrevivir y que la mayoría del aceite que consumimos desgraciadamente es ese, pues tengo que reclamar que eso no es nutricionalmente aceite de oliva virgen extra, y que las características que se le presumen al aceite no creo que estén en el refinado, excepto en el 10% que llevan de añadido. Ese es mi discurso, o sea, decir, pues si eh, lo básico, lo que dices tú, también productos esenciales de los que no sabemos nada, pues yo me quiero dedicar a propagarlos y a ponerlos en valor y a aprender. Evidentemente tengo que aprender para poderlo contar y me preocupo mucho de conocer esos eh, productos elementales. Y bueno, pues el pescado, estamos en una zona de pesca, la pesca es fundamental. Eh, hace un año participé en un Congreso Mundial de Nutrición hacia donde iría la alimentación del mundo y resultas, resulta que nuestra dieta mediterránea sigue estando en vigor, es lo que mola, es lo que la gente querría comer. El mundo debería hacer dieta mediterránea y nosotros también, claro. Y hablaba de que las legumbres deberían ocupar el centro de la mesa, las legumbres y los frutos secos, como una oferta para los años dentro de 20 años no va a haber tantas vacas porque son inviables, no puede haber tantos cerdos y tenemos que comer más pescado. O sea que el pescado es mucho más sostenible que la carne y encima nosotros estamos rodeados de mar, lo tenemos aquí. O sea que el pescado y más variedades de las que usamos habitualmente. Por eso los arroces son tan buenos porque nuestros caldos cogen toda esa morralla. todo el de peix, ¿no? Que en otros sitios yo me imagino que se vuelven al mar. O sea que se desecha. Me dijo Ángel León que había un porcentaje de pescado que se tiraba de vuelta al mar que probablemente era casi la mitad. Porque si no eres lubina, si no eres rodaballo, si no eres merluza, o lenguado no te quiero. Pues vamos a intentar proteger también esas multivariedad, esa riqueza que tenemos del mar y no despreciar proteínas que dentro de unos años escasearán. M'agradaria también que parlara un plat muy especial eh, que en diuen es plat en la seva carta en el restaurante eh, con diem, en el restaurante Monastrell. La al forn en pernil ibèric i cruixent de botifarra. La al forn es un plat molt valencià de moltes comarques y el trobem sí. en, moltes zones molt diferent, en Costra, la zona de Pego, en fin, ¿Qué, hemos podido de ese plat Estrella Yo creo, y además entiendo eh, que es así porque participé en el concurso de Rosa al en hace años y esto me dejó marcada en cuanto a sabor. Sé de qué se trata, conozco el producto bien y es el arroz más antiguo que tenemos porque le llamaban el arroz de pasechet. Pasechata. Sí, porque la gente salía de casa con lo que había, que habitualmente eran embutidos que se habían guardado de la, de la matanza y que te permiten todo el año. Es como el bacalao, ¿no? O sea, los, embutidos son una salazón que te vale para cocinar durante todo el año. Y de eso se componía eh, originariamente más las hortalizas que había disponibles, la cebolla, el tomate, patatas, pues garbanzos que también estaban secos. O sea, que es comida de, cuando no hay nada, es el plato que puedes comer y que nutricionalmente cumple con todos esos objetivos que estábamos hablando de la famosa dieta mediterránea bueno, pues queriendo poner en valor siempre en el restaurante platos clásicos, hemos intentado quitarle un poquito de peso porque ya no trabajamos en el campo y porque ya no necesitamos tanta grasa y hemos eh, hecho un, caldo de, carnes, eh, o sea, basado en carne, con el que hemos cocinado el arroz como se suele hacer en esta zona y lo que le hemos añadido al final y después de cocción es un poquito de arroz de jamón ibérico picado o sea, aquellos trozos que te van quedando en, la, en el final de una paletilla, los hemos picado en una máquina de picar carne y los añadimos una vez terminado el arroz. Entonces le da ese sabor del, embutido, que no lo lleva, pero luego sí que le ponemos unos crujientes de morcilla, de, de, patata, todo lo que lleva el arroz al horno lo ponemos crujiente encima para recordar eh, la historia que estamos contando. Sí. Pues currándonoslo mucho para hacer lo mismo y a lo mejor eh, no es mejor que el original, pero es el que hemos intentado hacer y lo hemos hecho con arroz integral. Con arroz integral. Sí, porque como es un arroz que sufre, porque cuece mucho tiempo, pues que sufra y que nos beneficie, porque realmente luego cuando vienen los clientes al restaurante y ven que hay un arroz integral, pues yo creo que hay uno de cada cuatro que dice, caray, qué bien, ¿no? que, están pensando en, en, en, la nutrición, ¿no? Sí. Les gusta. O sea, tenemos yo creo que un 25-30% que pide arroz integral, que me parece una barbaridad, pero está pasando. y es así. Y si avui anem a casa a dinar, si voy a al seu restaurante, ens recomanaria ese arroz o en qué pues es que eh, hoy no está en la carta, porque tenemos siete arroces y como hay tantos, pues intentamos que los clientes que vienen a menudo encuentren otras cosas. ¿no? Algunas novedades. O sea que ese, en este momento no está, pero hemos hecho otro. O sea que hay otro que también eh, siempre hay uno integral, semi-integral y siempre los arroces marineros. O sea, somos más de pescado que de carne en casi todo. ¿eh? Y siempre carnes pues más sostenibles, las aves Y bueno, pues el jamón ibérico, perdón, pero tiene su sitio y esperemos que lo tenga durante mucho tiempo porque es una carne muy buena y muy sana y es una joya gastronómica también. I tornant a aquests punts que la diferencien també, heu deixat entreveure al principi de la conversa la passió pel safrà. Mm -hmm. S'ha mhm. convertit en una especialista en cuinar amb safrà, investiga noves possibilitats gastronòmiques amb aquest anomenat or vermell. Sí, es que tenemos joyas, o sea, estamos hablando del arroz, del aceite, del azafrán, son joyas, son joyas que se nos han atribuido a nosotros históricamente. Hablabas del mercado, no tenían un Picasso que lo hubiera contado. Pues yo quiero estar todo el día contando que nosotros somos los, <laughs> los del azafrán, porque lo éramos, porque España era el primer productor del mundo en la Edad Media, que ahora ya no lo es, pero se nos ha atribuido, y en los libros de gastronomía, la única especie que se usaba hasta el siglo, hasta el descubrimiento de América, era el azafrán estaba presente en todos los platos. Entonces, que de pasar de eso a que aquí he visto a jóvenes que están echando colorante y dice, y ahora ponemos el azafrán, mm, me, ha pasado también en Líbano. O sea, que la gente confunde ya el colorante y le llama azafrán. Entonces, yo quiero reivindicar que no es eso, que el azafrán es un producto que sí que se sigue produciendo en España y probablemente el mejor del mundo esté aquí, que no hay azafrán barato porque cuesta mucho, son 300.000 flores que hay que sacar para, hacer un kilo, que no es caro en absoluto y que mantiene una industria agroalimentaria en, la zona de, Albacete, en Teruel, hay varios sitios que producen y que caro no, porque eh, cualquier platito que lleva azafrán pues es un valor añadido que luego se le puede incrementar en el precio. Y precisamente en lo que trabajo es cómo sacarle más partido al azafrán. Y una manera es explotar hasta dónde llega, ¿no? El azafrán se puede tostar y se debe tostar. Y un secretito para todos los valencianos. Venga, En vez del papelito de albal para tostarlo al lado de esta, al microondas. Vamos a tostar el azafrán en el microondas, me parece, depende de la cantidad, pero uno, dos, bastante tiempo, ¿eh? Hasta que se haga crujiente. Potenciamos casi al doble lo que es un azafrán antes de tostar, pero si luego hacemos una infusión durante cuatro horas, veremos que las hebras se han quedado blancas y que todo el potencial está en el caldo. Y eso es lo que tenemos que empezar a usar al hacer un arroz para que se nos quede amarillo y coloreado con esa infusión. Han consell i tot inclòs, eh? Quin luxe que se luxe, sí, per als nostres oients, consejos que están que estan prenent nota. Una clase magistral. Eh, M'ha la l'atenció porque a més, no es la primera vegada que ho escolte, al inicio de esta entrevista, quan estava fent de referencia a estrella Michelin, ha dit, és eh, molt cara de, de, Bueno, pues mira, cuando no la tienes dicen, ay, qué bien se come aquí, se merecería una estrella y parece que todo el mundo te apoya. Pero luego cuando la tienes, ostras, una estrella Michelin, a ver qué nos van a dar, no nos van a dar de comer y y vamos a pagar mucho. Eh, yo creo que la excelencia hay que respetarla y hay que conocerla, porque realmente si no vas tampoco sabes. Pero tenemos la suerte también que la gente come muy bien en su casa, que hay mucha oferta gastronómica y que realmente hay sitios donde por 15 euros comes un menú de tres platos y café, que yo no sé tampoco cómo lo hacen, pero tampoco <laughs> gana mucho dinero. Entonces cuando vas a un sitio ves que un plato vale 20 euros, dicen, bueno, pero ayer dijo un señor en TripAdvisor, un puré y un arroz, digo, ostras, un puré. Y el puré nos vuelve locos porque no es un puré precisamente, son un montón de cosas que él no conoce. hay una crítica que él sabía sí. fet a TripAdvisor. Sí, de una, mesa de un evento de Navidad y entonces dices, te tienes que tragar que alguien diga que ha comido un puré y un arroz. Caray, estamos hablando de ese arroz que os cuento que me lo pulen mm. cada semana, que le ponemos azafrán, que lleva aceite de oliva virgen extra, que lleva pescado de, de Santa Pola que no es eso, que se ha tomado un postre, que le han servido vino, que ha habido camareros, que ha habido un local, que hay aire, eh, calefacción, o sea, hay un montón de cosas que parece que no existen y están ahí. Y de hecho, pues yo tengo cinco restaurantes que mantienen mi restaurante Monastrell, que en absoluto es un centro de ganar dinero. Nos cuesta mucho mantener y me cuesta mucho haber hecho este edificio para recuperar una parte histórica de la ciudad, porque estamos ubicados en un edificio que tiene más de 100 años y que yo creo que he contribuido a que se respete el patrimonio cultural y artístico de esta ciudad, porque hemos hecho el restaurante ahí, donde no era ni conveniente, ni sensato, ni lógico, pero lo he hecho y bueno, pues si algún día mm, saco frutos que creo sí. que me los voy a merecer. <laughs> Un altre tema seria i donaria també per a fer un programa sencer, ja no només com costa mantenir aquestes estrelles Michelin, sinó també eh, el que poden ajudar o poden enfonsar aquestes crítiques que es fan a través de les xarxes socials o de aquestes pàgines, no? <laughs> Mira, pues esta mañana he hablado con un amigo en Madrid que es arrocero, Norberto Jorge, que es un señor eh, importante, y me decía que él precisamente le han subido las redes sociales. O sea, para él TripAdvisor es positivo, porque lo que hace y su clientela reconoce en él el mejor arroz de Madrid. Y dice, yo me he saltado ya a todos los gurús, a toda la gente que opina, porque TripAdvisor me ha puesto donde me corresponde. Pero a nosotros no nos va a poner TripAdvisor en absoluto, porque ya nos ha puesto Michelin. Si Michelin te ha reconocido la excelencia y otros, pues ya la tienes. Entonces van a venir a opinar eh, no eh, público no objetivo del restaurante. Entonces, evidentemente, un arroz a 20 euros es una animalada para una persona que está acostumbrada a comerlo en un menú de 15 euros. Es lógico, pero hay que entender el contexto donde te estás tomando el arroz y las otras cosas que hay está claro, falta una miqueta más de pedagogía para saber qué mengem y un mengem, eh? Pues sí. Això está claro. María José San Román, del restaurante Monastrell ha estat todo un plaer tindre-la amb nosaltres. gracias Gracias a vosotros y felicidades por esta nueva radio. Siento no hablar eh, tan bien el valenciano como el castellano, pero también lo hablo, ¿eh? Y os entiendo perfectamente. La próxima eixida que fem del programa ya en Valencia seguro sí, que sí. Sisplau. <laughs> gràcies, bon dia. A vosaltres, Som a punt, la ràdio que parla com tu. Cuina de bancales, gastronomia, cultura, agricultura, oci, ah, turisme rural. Sí, sí, anar al bancal també és turisme rural. Tots els dimarts, en a punt, a partir de la una del migdia, Cuina de Bancal, la gastronomia valenciana a foc viu. A Animalades ens agraden els animals, els respectem, aprenem d'ells i ens preocupem pel seu benestar. Animalades és un espai per a fomentar la convivència entre espècies, per a consultar el veterinari, aprendre educació, somriure amb notícies curioses o rebre convidats amb animals molt especials. Animalades, el programa més bèstia de les zones. Cada dijous, a la una del migdia, Animalades, l'hora més animal de punt. cada cap de setmana, a punt vos oferís el Rosquilletres, un concurs deliciós que posa a prova els alumnes de segon d'ESO amb un cabàs de jocs lingüístics que vos deixaran ben enganxats. Un concurs de llengua per a llepar-se els dits. Rosquilletres, dissabtes i diumenges a les 11 i mitja en A punt. Des d'ara, els teus dissabtes seran diferents. La caseta d'Aitana, un espai per a les xiquetes i els xiquets on trobareu molta música, tallers, entrevistes a personatges imaginaris i moltes sorpreses. La caseta d'Aitana, cada dissabte a les 10 del matí en A Punt Mèdia. Soc Maria Josep Poquet i conduïsc el programa de literatura Plaer de ma vida, un programa per a viure moltes vides a través de les històries i les emocions que contenen els llibres. Tindrem entrevistes, novetats editorials, adaptacions musicals de textos literaris i microrelats escrits per vosaltres. Així que ens trobem en A Punt Mèdia dimecres d'una a dos del migdia. Plaer de ma vida, viure, llegir, sentir, i, si vols, escriure. Hola, som A Punt, la ràdio que parla com tu. Camins per recórrer Correr a peu les muntanyes és una de les millors maneres de conèixer-les i de viure-les. En esta secció farem un viatge per les serres i muntanyes de les nostres comarques per tal de descobrir tants i tants racons que ens regalen els nostres paratges naturals. I el nostre company Josep Rodríguez, que li agrada molt la muntanya, ens farà de guia. Què tal? Què tal bon, bon dia, com va? Bon dia, molt bé. Avui que estem a Alacant, eh, estrenem esta secció itinerant on viatjarem per les millors rutes de les nostres comarques i volem posar èmfasi en un sistema de senders, eh, els GRs, que qualsevol persona que li agrada la muntanya estarà molt familiaritzat. Sí. I és que la Universitat d'Alacant ha posat en marxa un procés molt ambiciós eh, per a dissenyar un GR de més de 500 quilòmetres que recorrerà alguns dels paratges més emblemàtics de la província. I ens ho va contar eh, un dels seus impulsors, que és Juan Fran Pérez. Molt bon dia, com va? Hola, molt bon dia. Conta'ns una miqueta, 500 quilòmetres, eh, Josep, has dit? Sí, a voltant de 500 quilòmetres sí. encara lo que nos explique Juan Fran millor. El proyecto tiene en torno a unas 30 etapas. Estamos definiendo el recorrido concreto de muchas de estas etapas, todavía estamos en esa fase, estamos disfrutando de esa fase, ¿no? Y como la media de cada etapa puede estar en torno a 15, 18, 25 kilómetros, estimamos que el recorrido final puede girar en torno a esa cifra. ¿Cómo fue? ¿Quién es el proceso para posar en marcha un proyecto de estas características? En nuestro caso ha sido un poco peculiar, porque nosotros surgió la idea y, lo primero que hicimos fue contactar con la federación confesando algo, que era que en la universidad no sabíamos hacer sendero. Teníamos la idea, teníamos la idea de que queríamos tener un, un sendero como plataforma para aborcar en ese recorrido el conocimiento universitario, para hacer divulgación del conocimiento científico y académico. Y a partir de ahí empezamos un proceso de consulta con clubes locales, porque el fundamento de nuestro proyecto es que queríamos hacerlo con quienes mejor conocen el territorio y quién es mejor que los, centros excursionistas y los clubes de montaña locales. Contactamos con ellos, obtuvimos, obtuvimos una respuesta que yo creo que hay que calificar de extraordinaria. Y en eso estamos. Gracias a los clubes que están diseñando las etapas que pasan por sus poblaciones, poco a poco estamos creando como, como una especie de, de, rompecabezas en el que vamos conectando el territorio intentando visitar las montañas del norte de la provincia de Alicante que tienen unas características geográficas comunes y, y bueno, en eso estamos. Juan Fran feia referència a la universitat i preparant l'entrevista em comentava que és un viver de coneixement tan gran que poder dissenyar un sender des d'aquesta institució sempre és, és dona més facilitats, no? perquè té molts eh, àmbits inclosos, l'acadèmic, el científic i també la, la gran opció de divulgació que dona. Uh -huh. En el fondo, eh, una vez que tengamos el sendero diseñado, sí. El propósito y la intención es aprovechar al máximo todo el conocimiento que la universidad tiene acumulado. Por ejemplo, siempre comentamos que existe lo que se, conoce como el repositorio eh, institucional de la UA, en el que hay más de 50.000 documentos en abierto, consultables, es decir, están en la web de la universidad, se pueden hacer búsquedas y podemos encontrar auténticas joyas, auténticas maravillas que han sido fruto de la investigación y del trabajo académico del profesorado de la universidad. Ese material está ahí y en la medida en que la universidad pueda reelaborarlo y ofrecérselo a la sociedad, utilizando como plataforma el sendero, es el objetivo último de la iniciativa. Entenem que un un de estas características será fundamental la implicación de los diferentes eh, eh, municipios, no? o, las asociaciones, los els clubs esportius d'allà per on passa. Es esencial, es Es fundamental. Sin ese apoyo sería prácticamente inviable, sería imposible hemos encontrado una respuesta muy buena. Siempre hemos definido el proyecto como colectivo. Hay una cuestión, si, pudiéramos calificar de complicado el proceso de creación del sendero, a posteriori, el mantenimiento sería algo mucho más complicado. Y la única manera que tenemos a largo plazo de conseguir que ese sendero no se extinga, que es lo que ha ocurrido otras veces con ciertas iniciativas, es conseguir que a nivel local haya una implicación muy fuerte. Por decirlo de algún modo, que a nivel local la gente estime y sienta que que el sendero es suyo. En ocasiones nos referimos al sendero o se refiere a la gente como el sendero del agua y siempre decimos no, el sendero va a pertenecer a los clubes que han participado en, la elaboración y en la definición del trayecto No no meses de la universidad y a veure, això podrán hacer fer que no son esportistas de elite? o qué? O caldrà hacer una miqueta de entrenamiento? Yo creo que el sendero va a ser apto para, prácticamente todos los públicos. Va a haber etapas de recorridos mm, muy variados, la dificultad a veces no se va a definir tanto por, por, la longitud de una etapa concreta, sino por el recorrido. Tenemos que tener en cuenta que en nuestras montañas a veces hay desniveles que no tienen nada que envidiar a lo que se puede encontrar en, macizos como Pirineos. Pero en general, en general yo invitaría a la gente en su momento a que lo descubra porque creo que con, una preparación media normal, yo no... ¿En los dos capasos? Eh, perfectamente, de sobra. Y yo creo que la inmensa mayoría de la población lo podría recorrer, buena parte de las etapas. En esos 500 están estan incloses etapes per algunos alguns dels naturales naturals emblemáticos. emblemàtics. Ens agrada destacar alguna de esas etapes y, por ejemplo, tinc entès que ya n'heu fet una, luego está provant, la del Camí Itana y que es espectacular. Sí, es, uno de los casos que estamos encontrando absolutamente magnífico. La Aitana es conocida de sobra y en Alcolecha hay una asociación, Amixper Alcolecha, que llevan más de una década recuperando el antiguo camino que utilizaban los, los habitantes del pueblo para subir a una serie de parcelas a, trabajar la tierra. Es un camino que se había perdido y ellos han trabajado en la recuperación. Entonces, en el diseño de la etapa entre Confrides y Alcolecha, es el final de etapa si se hiciera en un determinado sentido, que es el, el que estamos nosotros cogiendo como referencia. Y bueno, se trata de una auténtica joya. ¿eh? No solo en Alcolecha, en, en otras poblaciones de, la provincia se están recuperando caminos históricos por parte de clubs y, y, y de entidades locales que, que están recuperando un patrimonio que corría el riesgo de perderse. Y en realidad hay un patrimonio viario que está poco a poco diluyéndose por falta de uso. Y sin embargo estos clubs están trabajando para recuperarlos. És important, com feia referència a la recuperació dels camins i també la protecció del medi ambient. Amb, amb un sender segurament eh, això ocasionarà que passi més gent per aquests camins. No sé què és el que cal fer per evitar aquesta major afluència humana que podem perjudicar a, a la sí. muntanya. E Ese tema és clave. Mm. Eh, ahora mismo las montañas están sufriendo una presión muy importante. En algunos casos hay ciertos lugares que se han convertido casi en polideportivos. Y estamos los senderistas, están los corredores, están los ciclistas. Hay una presión muy importante. Pero esa presión posiblemente no va a disminuir. Lo que tenemos que hacer es todos los esfuerzos posibles para que la gente sea consciente de la extrema fragilidad de los ecosistemas de montaña y del patrimonio en general que hay en la montaña. La única vía es conseguir que el público en general sea muy consciente de que cada vez que pasamos lo tenemos que hacer con un cuidado exquisito o incluso nosotros queríamos avanzar en una idea que sería el impacto positivo. A mí me gustaría salir a la montaña y no solo no causar daño, sino aportar algo. Sí, si no som responsables cadascú dels que anem a la muntanya és impossible mantindre-la bé. Mm. com diu Juanfran, no sols és no embrutar o no fer malbé, sinó sí. també si veus algun, alguna llauna de cervesa o el que sigui, o algun plàstic o qualsevol eh, deixar allà... Això seria, no?, el fet d'aportar, perquè anava a preguntar jo i com es pot aportar, fet mm. això que diu el meu company. es algo que, queremos que sea una reflexión colectiva y, que avancemos. Mucha gente ya lo hace. Mucha gente va caminando por la montaña y es incapaz de ver que hay algo de basura y no acacharse y recogerlo. Y de hecho en las mochilas ves que en los bolsillos traseros vamos recogiendo todo tipo de... pero eso sería un poco lo clásico. Lo que nos gustaría, pero tiene que ser una construcción colectiva, lo tenemos que pensar entre todos. ¿Cómo vamos a la montaña y dejamos o aportamos algo? No sabemos todavía cómo. <laughs> Yo pongo siempre el ejemplo del, del barranco del infierno, una absoluta joya, pero que se está degradando. Poco a poco está entrando en un proceso de, ruina porque los márgenes se están cayendo. Sería muy urgente hacer una intervención ya. A mí no me importaría cada vez que voy hacer una aportación económica colectiva y recaudar fondos para de la forma que, que, fuese técnicamente más apropiada y con el mayor respeto al patrimonio etnográfico, restaurar ese camino, porque poco a poco se nos está desmoronando. En diciembre del año pasado, antes de las lluvias, ya presentaba algunos daños importantes y progresivamente ese deterioro se irá acumulando. Hay que pensar fórmulas como sociedad, tenemos que pensar fórmulas para salir a la montaña y, que el impacto que causamos sea positivo. Eh, Juan Fran, una última pregunta. Yo creo que Clau, ¿cuán, cuán Es muy complicado, <laughs> es muy complicado. Es posible que tengamos el primer diseño del recorrido en torno al mes de marzo estamos avanzando poco a poco. No, no, está, tan junto en el tema... ens havies Pero sería el primer diseño, luego quedaría el proceso de homologación que tiene un coste importante y, que posiblemente dilataría la ejecución, pero teniendo ya el diseño, creemos que vamos a tener un argumento muy poderoso para buscar la financiación. Financiación tanto de entidades públicas como posiblemente de entidades privadas. Eh, conocemos el interés de alguna entidad privada que precisamente porque quiere trabajar en temas de medio ambiente en su territorio, están dispuestos a participar en, en la financiación del proyecto Bueno, eh, no está tan lluny el temps si esa primera parte del proyecto esperemos que la segunda y la definitiva tampoco que es también també y finançament i, i només nuestros als que están así, que puga parecer o podría parecer que, que estem parlant d'un territori àrid mhm. Sí, sí, eh, que no temas a montaña, pero en la primera etapa del sender, en apenas 20 y ya trobes una zona boscosa muy poblada. Sí, es una de las etapas que ya hemos definido y sales de San Vicente, sales por una zona que más o menos todo el mundo conocerá y que aparentemente es, árida, es árida. Y en muy pocos kilómetros hacemos una transición hacia la zona del pantano de Tibi. Y ahí ya se aprecia una transformación muy gratificante, pero nos está pasando en muchos sitios, muchos lugares del territorio que posiblemente conocemos desde las carreteras, Vemos, vemos las solanas y las solanas en algunos casos dan, pena, ¿no? Y sin embargo detrás en la sombría conservamos todavía un, territorio boscoso que a mucha gente le sorprendería. Y eso es que el que nos tractarem de fer a esta secció y també a tot el programa, donar a conèixer las meravelles que ens envolten, que más vegades les, les desconeixem o, no, o només les coneixem de pasar a i en el coche Juan Fran Pérez, muchísimas gracias un plaer. A vosotros, un placer también Gracias. agenda cultural. I ara ha plegat el moment d'oblidar-nos allò que està previst, a deixar de banda allò que està assajat i programat, improvisem, eh, ho fem de la mà d'Improvidència, una companyia a la cantina que domina l'art de la improvisació i improvisem també una miqueta amb els nostres oients i amb el nostre públic. Tenim amb nosaltres a, Sandri, a Santi i a Avendaño i a José Lu Cremades. Molt bon dia, com va? Muy bien, aquí gracias por traernos. Dient que anem a fer una miqueta de joc. Eh? Vinga, perfecte, a jugar. Improvisarem una miqueta amb el nostre públic, però abans Muy volem conèixer-vos també. No? Ja, ja que esteu així, volem conèixer-vos i a més sabem que teniu actuació, eh, no sé si... Mañana. Mañana. Mañana. Eh, eh, mañana en el aula de cultura, ¿vale? O sea, aquí cerquita, y es a las 10 de la noche. Eh, se llama Mera juego el espectáculo porque nos la jugamos todas las noches. vamos, somos tres improvisadores, tres actores y vamos cada uno con una malla bien pegadita y ceñida al cuerpo. De cada uno de un color. <laughs> Somos parchís, pero magamerros. Exacto. Y entonces competimos, hacemos improvisaciones y el público vota al acabar cada improvisación qué color le gusta más. Dice, ay, el rojo, el verde, uy, el amarillo, qué bien. Es bueno. Es decir, que el espectáculo es, eh, un comienza, pero mai cómo acaba. Exacto, el público no sabe mm, cómo va a ir, pero es que nosotros tampoco. Eh, maravilloso. No llevamos ningún guión. simplemente eh, folio en blanco y a, la, y a hacer històries. The Fountains està, eh, fins ara eh, s'ha posat una miqueta de moda, no sé si de moda entre cometes dir-ho, el tema del teatre d'improvisació, però heu de ser molt ràpids per a poder interactuar amb el públic. Això com s'entrena? Se pues ah, digo, expliqué un meu y y yo yo eh, de los vostres recetas o de vostres ingredientes ¿Quieres? feo. Ingredientes, pues mira, dos huevos eh, un... <laughs> no. de compañerismo y lo bates <laughs> todo No, pues eh, lo has dicho tú, se entrena, no sé, normalmente la gente nos dice, ¿cuándo ensayáis? ¿Cuándo hacéis? Claro. Pero es que no ensayamos porque no tenemos un guión que leer, entonces entrenamos, hacemos entrenamientos en donde reforzamos esas pautas que son tan importantes en la impro. Sí, como eh, trabajo en equipo, como escucha al compañero, creatividad espontánea, lo capacidad de propuestas muchas cosas que... Infinidad de cosas. Y, luego el, secreto, el secreto que nosotros podemos contar, pues claro, si no... venga por si cuando acaba el programa... Bueno, si queréis saberlo... Eh, eh, sí, sí. De vosotros formas eh, de interactuar el público y yo sé que moltísima gente cuando está sentada, cuando está segura a la butaca, jo un em pose, per exemple, si ves eh, que un actor es a mí una actriu, tremole. Sí, ¿no? es, es un momento de... El esfínter se aprieta. Sí, la gente se asusta pero está bien porque hay que trabajar todos los músculos del cuerpo y ese no se suele trabajar mucho. ...pero no? Sí, no? ...como <laughs> que els interpeleu, que els mireu, que el el efecto cuando uno de nosotros se baja del escenario es... Eh, vemos al público como de repente el suelo se vuelve súper interesante. No, pero es verdad que no, obligamos a nadie y por la energía que, se trabaja en, lo que hacemos, que ese entretenimiento, nace todo y fluye. Es decir, nadie va a hacer algo que no le apetezca hacer igual que nosotros no vamos a hacer nada que no nos apetezca hacer porque estamos ahí para pasarlo bien. ¿Vosotros mm. pues a tener alguna situación incómoda entre cometes o alguna anécdota que pude contar? Es que, ¿sabes pues qué pasa? Eh, sí, sí, José Ludí. No, que no, que no solemos tenerla porque trabajamos con todo, o sea, nos viene algún error y no lo consideramos error, es creativo, así sí, que... Sí, sí, pero, pero ha pasado alguna vez que, por ejemplo, a lo mejor para crear algo, o lo que sea, necesitas de alguien y viene ese momento de eh, bloqueo o se ha quedado en blanco. Y para nosotros es que todo error es creativo, es decir, eh, adjudicarlo como un error o no depende de ti. Mm. Por lo tanto, que lo que aparentemente pueda ser un error, le damos la vuelta para poder jugarlo y que sea esa la diversión, mm. Muchas veces nos pasa en la escena que nos equivocamos, eh, a mí me pasa mucho que voy a decir una palabra, a la cabeza me vienen como dos sinónimos y hago una mezcla sin querer. O sea, a lo mejor quiero decir plátano y banana y digo banana no, o algo así. Pues eh, creas eso. Y ahora se llama así el tipo de plátano. Es como un minion, Santi Claro, <laughs> sí. Yo creo que también mejor que parlem sobre el que feu, que un feu, no? Que vos sembla? Pues también es proposable un choco? Venga, eh... Eh, necesitaremos eh, eh, la colaboración del nuestro público sí, por favor. Valento, valenta pero cómo Tenemos ahí micro, no? Que el, sí, tenim micròfon però expliquem oyentes que nos Mira, se me ocurre que podemos hacer un juego mítico que hacemos que vamos a crear una historia de José Luis y yo aquí ¿vale? Y en cualquier momento vamos a dejar las frases como incompletas, ¿vale? Entonces, en nuestro maravilloso público que tenemos hoy aquí, la primera palabra que le venga a la cabeza, que la lance y nosotros la incorporaremos justificadamente en la historia. La que sea, no hace falta que tenga que ver con la historia, ya nos encargamos nosotros de darle Vamos a hacer un ejemplo rápido. Uy, eh, llego tarde al trabajo, voy a coger mi... Cazuela. Mi cazuela. Muy... <laughs> Típico, típico, para ir al trabajo y, calentico. Vale, bien. ¿Se, ¿Se, oye que el público lo habla o no? Eh, ¿Quién lo ha dicho? Pues si podemos levantar la mano y así el micro lo acercan. Ah, vale, aquí. Ah. Vale. ¿Y los músicos están disponibles? Si tocan, ¿se oyen? <laughs> Somos así de impro. No, eh, no, no, no, no, no, no risquem, no ¿No? no Ah, vale, pues nada, vale. Antes que volvemos juntarnos el programa. Con que digáis palabra, con que digáis palabra... <laughs> Sí que, sí que podemos tocar, ¿eh? <laughs> Pues, pues si queréis acompañar alguna cosita así de fondo, pero, pero no arriesguen, ¿eh? No, arriesguen. No arriesguen, por favor. No arriesguen. <laughs> Vale, pues eh, algo con lo que empezar, José Lu, ¿qué empezamos? Eh, sí, un, un, lugar en el que va a empezar esta historia, un lugar concreto. Un lugar concreto, que no es, no es Cuenca, no es Albacete, sino es... Un probador del Zara. Un balneario. ¿Cómo? Busot. Sí, pero no una ciudad, sino un lugar concreto. Un lugar, su lugar favorito de ese Una panadería. La Serra de Aitana. Ah, sí, una librería. Una, librería. Perfecto, muy bien. Qué derroche de espacio, ¿sabe este caballero? <laughs> bien. Una librería. Va a empezar esta historia en una, librería. Y para empezar siempre las historias, tenemos una cuenta atrás que es 321 Impro. Cuanta más energía, mejor saldrá, ¿vale? Si la energía es esa, pues la, historia será... ¿Vale? Entonces, venga, todo el mundo tres dedos arriba, los oyentes que se lo imaginen. Los que, ¿vale? claro, imaginar imaginad, que tienen todos los dedos arriba porque de momento los tienen así. Y, los oyentes que levanten también la mano, ¿no? <laughs> Claro, desde, casa, Si por favor. Si vais conduciendo, pues bueno, ya <laughs> que lo piensen, ¿vale? Lo de, los pies. Y esta historia empieza en 3, 2, 1, impro. Esta es la historia de Carlos, un librero de Busal. <laughs> Bueno, voy a colocar toda esta nueva edición de libros. A ver, voy a abrir la caja. <laughs> Vaya, un libro de... Porno. Un libro de porno, bien. Por suerte mi librería está especializada en todo tipo de erotismo, así que voy a colocarlo en la P. La P de porno. Cling cling cling cling. Uy, un cliente. Hola, eh, buenas tardes. Venía buscando algo muy específico. Un libro sobre... No le des el micro al mismo. No, sobre, por favor. Sobre... Sobre extintores. Sobre extintores. y la aplicación sexual en el terreno sexual. Mire, está de suerte porque tenemos una estantería entera que habla de cómo apagar fuegos. ¿En serio? Sí, así es. Pues mire, eh, ahora que lo menciona, siento que la chispa de mi pareja se está apagando. Vaya. ¿Quiere usted el libro de extintores para parejas? Sí, por favor. Mire, el capítulo favorito mío es el capítulo de de Habla con mi abogado. Es el momento en el que el fuego está más vivo que nunca, ¿vale? Sí. Y, y, es cuando el extintor más hace falta que nunca. Pues me lo voy a llevar. Sí. ¿Cuánto será? Mm, es una librería que ofrecemos todo gratuitamente. Vaya. A cambio de algo a cambio de que usted nos entregue una... Pizza. Una, pizza, una pizza. no sé si están ah. escoltando pero por por favor, no se pero igual el micro. <laughs> Una pizza. Ah, vaya, veo que has visto mi uniforme de Dominos. Sí. Pues, eh, ah, vale, enseguida te la traigo. Mm, vale, lo ¿Va a estar aquí? No me muevo. Vale, enseguida se la envío. Bien. Así es como es uno de mis días cualquiera en esta biblioteca. Voy a colocar mi último libre. ¿Le importa que sea con piña? Eh, perdone que bueno. <laughs> Veo que no se ha ido, ¿no? No, sí me he ido, pero he vuelto. Ah, vale, nada, con piña, no se preocupe. Vale, hasta luego. Bueno, voy a colocar mi último libro. ¿Y quiere que lleve un poco de. de. cebolla. Cebolla. <laughs> Piña y cebolla. Veo que, le <laughs> veo que le aclara bastante la voz, así que me hace falta. Vale, hasta ahora. Gracias. Clink, clink, clink, clink. Y vuelva. Vaya, ahora se ha ido sin avisar. <laughs> Está bien. Así es un día cualquiera de un bibliotecario cualquiera. Y si volen por eh, estos de más es la cita, recordemos, recordemos recordeu Sábado 16 <laughs> de diciembre, mañana. Eh, a las 10. De la noche. En el aula de cultura. De cultura, ¿vale? Aquí eh, al ladito. Avenida Deportista, no, Deportista digo, no, Avenida, Doctor Gadea. Iba a decir mi casa, yo. <laughs> No, no, no. Moltíssimes gràcies, Santi. José Lu, ha sigut tot un plaer. Moltíssima sort en l'actuació de demà. Gràcies. De Nada, a ti. Vinga, chao. I nosaltres eh, falten només 5 minutets per acabar esta edició del RAS, així que anem a acomiadar-la amb els companys ja, perquè són companys de la ràdio de Pellicana, que ens van a tocar un últim tema. Els nostres oients, moltes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies per escoltar-nos. A la canta, esta seu Universitària. Gràcies per estar amb nosaltres. Un fort aplaudiment a tots els que heu estat amb nosaltres així compartint aquestes hores de ràdio. Ens acomiadem amb bona música. Bon cap de setmana. Ens escoltem dilluns a partir de les 10 al RAS, el magazín matinal de Puig. Quan et fallen les forces i creus que estàs sol, pensa qui ets i què vols. Potser ja no tens ganes després de tant dolor. Necessites sentir que no estàs sol. No viuràs sota les ombres. No estàs sol. i Llançaràs la pena al foc. No estàs sol. Estarem amb tu per sempre. No estàs sol, construirem un gran record. Vull que canvien les coses, que siguen de colors, veure't riure sense por. Vull Deixar-ho tot enrere, que t'oblides d'aquest món, desverdar-te amb cançons. No estàs sol, no viuràs sota les ombres, no estàs sol, i llançaràs la pena al foc, no estàs sol. Estarem amb tu per sempre, no estàs sol, construirem un gran record, has començat el somni. Ja han passat aquells moments fins a l'oblit. I ara tot és molt més fàcil. Si fem junts el teu camí. I ara ha començat el somni. Ja has passat aquells moments fins a l'oblit. I ara tot és molt més fàcil. Fem junts el teu camí, Fernando a la trompeta. sol. No viurà sota les ombres no estàs sol, llançaràs la pena al foc, no estàs sol. Estarem amb tu per sempre, no estàs sol. Construirem un gran record, no estàs sol. No viuràs sota les ombres, no estàs sol. Llançaràs la pena al foc, no estàs sol. Estarem amb tu per sempre, no estàs sol. Construirem un gran record